Hei, velkommen til Martin e podcast Jeg er Jan Kristoffer Dahle. Jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dahle. Hallo. Hallo, og god kveld. <laughs> ja, god kveld. Ja, nei, ehm, det er jo cirka to uker siden vi hadde et podcast sist. Da varmer vi opp til Halloween, og nå er jo Halloween overstått. Ja, jeg tror det er faktisk akkurat to uker, 14 i dag. Så. Ja, jeg må slå den. Mm. Ja, nei, jeg vet at din Halloween var crappy. Ja, det kan du godt si. Ja. <laughs> Ja, nå var det. Ja, så la oss ikke snakke om min Halloween, eh, men eh, kan ikke du fortelle litt om hvordan eh, din kveld var? Ja, nei, det var koselig, for det om ikke vi kunne være sammen, så var det bare, det var jeg og dama mi. Vi bor jo i Gullsmedgada <laughs> i Grimstad. Det er nesten, det er litt på siden, for de av dere som er kjent i Grimstad, like på siden Rore Hageby, Uh, like nærheten av Grimstad konservis Det er veldig, mm. ja, trivelig liten gate egentlig Mye, mye leier, leier. Det er litt riking og sånn, der er det uh, Og så er det jo oss <laughs> <clears throat> Nei, uh, så vi kjøpte inn en god del sånn Halloween-godter på Agropris Og egen bøtte og greier Vi kjøpte ja. masse små godt Ja, jeg hadde jo planer om å kjøpe sånn Vi kjøpte sånne her Snickers, Bounty, Milky Way-greier Way ja. Sånn i påser stokka opp en del candy da, eh, og, og vi klarte ikke ete noe av det selv faktisk. <laughs> Det er ganske godt gjort. For det om jeg, jeg, jeg, jeg gikk på en smel og begynte å bake muffins etter hvert, og jeg tenkte, det er jo alltid bære en smågål. <laughs> <laughs> Så jeg klarte ikke helt å holde meg. Men... Eh, nei, da, vi tente lys, og, og, vi så ingen film da. Ingen film? Nei, vi fikk ikke sett noen skrekkfilm. Men det som skjedde var at klokka seks, egentlig precis klokka seks, eh, så ringte det på døra. Eh, og det holdt på eh, egentlig frem til halv ni, altså. Oi, såpass. Mm. Det var så ille at vi trodde vi skulle gå tom for godterier. Men det jeg gjorde da, jeg synes det var litt koselig, fordi at uh, vi hadde karva fire Jack-Lanterns. De var ute, altså. Ja, og, og, like på siden så er det jo en uh, lekkplass, ja, sånn som ungen i nabolaget ikke bruker, for nå er det ikke så mange små unger der tydeligvis, så jeg ser aldri den blir brukt. Men der er det fire sånn, ganske store stein, så jeg gikk ut på lekeplassen, så satt jeg, og den er like foran huset, så da satt jeg to Jack Lanterns der, tente de, og det yrte og småblåste hele kvelden. Så, så de sto liksom foran huset, så alle ungene som kom, de kunne se de. Og så på den lille trappa vår så hengte jeg opp en sånn skjelettbrud på døra. Ah, og så satt jeg ut, sånn eh, te, og så satt jeg ut en sånn lite turbord på, på den lille verandaen vår. Eh, som jeg fylte med stearinlys og litt sånne her eh, andre lysstaker og sånn. Ja. Og så satte jeg en jack-o'-lantern som jeg hadde carvet inn en sånn katt i. En sånn katt som sitter og... og ser ut som det sitter en katt der. Jeg så den, jeg så den på Twitter. Ja, den var veldig, ja. veldig kul. Så jeg satte den på trappa, og så satte jeg en som sånn Kjersti hadde laget. Så eh, satte jeg, jeg liksom, liksom... Så hele trappa vår var liksom full av lys og, og sånn. Så, så jeg synes det var veldig koselig å ut og rigge te. Altså, jeg har aldri, aldri rigget sånn te til Halloween. Det her er faktisk første gang jeg har vært med å ta imot uh, eh, trick-or-treaters. Eh, det er første gang jeg har gjort det. <clears throat> Jeg tror jeg fikk, når jeg bodde i Arendal for noen år siden, så tror jeg det kom en haug. Mm. Men jeg hadde, ikke, hadde, jo selvfølgelig ikke nok godteri til å gi til alle, men, eh, men det kom. Da var det, ja, da var det, ja, ja. kom det en del. Så nei, men, jeg opplevde det en gang. nei, det er første gang jeg har vært med på det. I fjor, da bodde jeg da, men da skulle jeg opp til, opp til Froland, opp hit. Og da sto jeg opp og så bare gata krydda unger, så tenkte jeg, ah, det her var koselig, her, neste år så må vi være med på det her. Jeg og kjæresten min, for det er, sånn, ikke det, hun jobber i barnehage, så hun må jo holde ut med, med unger ellers. Men, <laughs> men, men, men det, det, var virkelig, alle som kom, var kjempehyggelige Men du er, du er, litt mer sånn, children, I love children. <laughs> nei, ikke egentlig. Eh, nei, men, det er bare, altså, eh, jeg bare synes Halloween er koselig. Ja, men... Og, og det som er greit, det alle som kom var kjempehyggelige. Alle var sånn, de takka, og, og de, de, de, var fornøyde, det kom til og med to sånn karer, 16, 16 år. Ah, kult, det er jo kult. Nei, nei, nei, eh, eh altså når jeg åpnet døra, så det første jeg så var mopedene de sine. Mm. Og så sto de bare der i vanlige klær og finlandsetter <laughs> så jeg var bare sånn, ja, ja, bare ta det, bare ta det. <laughs> Ikke legger deg ut med en lokal mafia. Men... Nei, jeg tenkte at ok, hvis det er noen som kommer til å egge huset til, så er, så er til de vi leirer, så er det, så er det, så er det de. de ja. <laughs> så jeg bare ga, men etterpå så var de sånn, å, oh, tusen takk, tusen takk. Du. Så jeg, ja, jeg bare hyggelig med god tur videre, og så sier han en, ja, du er jo, ja, jeg skal bare opp her. de var ikke, ikke så tøffe allige Nei, nei, nei. Uh, nei, altså, men det holdt på, og det, det, det, er, det er en ting jeg synes var veldig fint med det. Okay, det er en ting jeg synes var veldig fint med det, det var at uh, vi har jo naboer som vi ser innimellom henter posten, går ut med søppel, eller bare går til skolen, eller går på jobb, ja. så ser du, så hilser du. Eller går på butikken og handler, og så møter jeg dem Så bare hilser du og nikker, så du møter dem Så, ja, vet, vet, men nå var det første gangen på det året vi har bodd der at vi faktisk pratet med dem. De stoppet opp utenfor, og de med seg, de minste hadde med seg foreldrene, og så så de på lyktene vi hadde lagt, å, så fine de var, og så pratet vi, så det, det, det, nabolo, jeg følte liksom første gang så pratet jeg med de på ja, ja. siden da. Ja, så, det, det, så det, synes jeg er en positiv ting det, det. er ikke en dum ting i det hele tatt, det hvis det kan foregå i eh, siviliserte uh, former. Ja, jeg er helt enig. Uh, for jeg husker når jeg bodde i, i Meiergata nede i Arendal, mm. Um, var aldri ute i gata. Det, de gangene jeg hentet posten, jeg var ute med søpla, eller jeg tok imot en pizza fra pizzabakeren eller noe sånt, ikke sant? Mm eneste gangen nabolaget kom ut, det var en brann. Vi satt på vinteren, og så så vi masse røyk og lys utenfor, og vi liksom, faen er det her? Så vi gikk ut, og det lukta røyk, og vi kunne jo se røyk, ikke sant? Så vi begynner å gå oppover, og der ser vi, hele nabolaget strømmer ut, det er to brannbiler der, ikke sant? Alle står og ser på, alle står og prater sammen, og da, ikke sant? Steinar som hører på, han stod der og pratet ut med Steinar, ikke sant? Det her var samme, like med den parkeringsplassen der bilen din ble stjert. Ja, stemmer. Ja. Mm. Men det var liksom sånn, jeg bare husker flere, ja, det måtte en brand til for å få alle ut, ikke <laughs> sant? Ja, det, sånn, eh, det, det. Mm. Men så var det liksom, pratet litt, og ja, det var kjipt for de, ikke sant? Og så bare gå tilbake til sitt igjen, ikke men, men det er trist at det er sånn det er, altså det er det. Det, det er det, jeg mener, et, etter Halloween så har jeg sett de samme folka igjen, nå, nå, nå bare nikker, på nikken igjen. Nå, nikker det, nikker Men, men, det, det, er noe med den kvelden der som, som altså, eller når du kan få folk til å bare komme sammen og ha litt hyggelig sånn, det, det, det, er ikke ofte den, den, har den følelsen lenger, altså. Nei, nei, nei. I det hele tatt, altså. for den er så distansert fra folk, ja. Precis, sånn. Jeg likte det veldig godt, men en annen ting, som, to ting jeg misliker litt da, som, som jeg merker jeg blir litt sånn irritert på, det er de som ikke klær seg ut. Ikke sant? The fuck? Du, du får ikke noe hvis ikke du kler deg ut. <laughs> Det er bare sånn... Nei, eh, det, det, er jo poenget. Men... Det er poenget. Og, og, eh, nei, tre ting, ok? Den første tingen er kle deg ut. Uh, og si knask eller knep eller trick or treat da har du Jeg foretrekker å si trick or treat Ja, jeg synes knask eller knep sånn er slitt sånn nei, så, ja, nei. Ja, men, men anyway uh, så kle deg ut Eh, jeg synes at det er litt for mange som ser like ut. Det kommer litt for mange i det samme heksekostymen som de har kjøpt, Så det går jo an å gjøre litt ut av det når de først skal... Eh, men jeg tror det, det, går på fantasi. Det går på fantasi. Jeg tror, det, jeg tror, jeg tror eh, sånn som du ser, når du ser amerikanske filmer, eller mm. sånn som når jeg hører amerikanere som jeg kjenner snakker om det, de er jo litt mer som oss, de er nørder, ikke sant? De vet om masse kule forskjellige karakterer fra filmer, og mm. tegneserier, ja, ja, ja. men, men norske unger er jo ikke plugget inn på den måten. Så de bare, en heks, greit. Å, Nei, men også tre så, på den stor svamp og kom som svampebob, og så bare et eller annet. Ja, ja, men, men jeg tror det er fantasien som stopper eh, eh, norske barn der, egentlig. Det kan være. Det. Men, men igjen, det kom noen, det kom noen veldig stilige kostymer som, som du tenker i det her, ikke sant? Men... Det at folk sitter og lager kostymer i Norge, jeg vet ikke om det er, jeg tror ikke det er så mye av det, ikke sant? Det i hvert fall ikke, det kan være. For... Det hadde jo vært en fin ting, for da begynner det å bli en veldig sånn kommersiell greie, så det hadde vært en fin motpol, og i det minste lage kostymene sine selv. Det er jo Eh, vi skal slutte å snakke om Halloween og veldig snart. Ja, men jeg har en ting til jeg irriterer meg. <laughs> Det det var en del unger som ble kjørt. Ja. Og jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er fint at foreldrene er med, blir med ut. Men hold det lokalt, mener jeg, ta, altså, sånn som sånn, sånn, der, Mimbo. Hvis du hadde begynt i den ene enden, og gått til den andre, og så kanskje rundt til Rora. Da har du nok godteri, tror jeg. Da har du nok godteri, og da, da, blir du med som foreldre så får du deg den luftetur selv, så passer du på, ungene selvfølgelig, det, det er jo greit. Jeg, det er viktig å passe på, jeg synes det er, for det var en ganske god, det er en god del små unger der, mm. det, er greit å passe på, men det jeg synes er irriterende når de blir satt av i en bil, da tenker jeg, ok, har de vært rundt hele Sørlandet? Ikke sant? Eh, er, det sånn, det er en sånn lat greie der med at, ok, de begynte i Arendal og når altså, du vet jo aldri. Nei, du vet sånn, Vi skal dekke ja. mest mulig da. Jeg, eh, det, og det her kommer litt tilbake til det første jeg snakker om, at du faktisk snakker med naboene dine. Mm. Altså, det blir en sånn koselig kveld der du kan, eh, ja, i stedet for å hive seg bilen og kjøre, ja, det er sånn. Ja, det blir litt sånn, det er, det er noe griskt over deg på sett. Ja, det er det, for her hadde jeg vært ute i 40 minutter og gjort klart. Ja og, og i regnet og koset dem med det, så tenker jeg, det, det gikk dere glipp av nå, dere som sitter i den bilen, for dere haster så. Dere, dere, dere, dere kunne vært ute og hørt på løvet, det som liksom blåser i vinden og fått litt regn i håret, Sett setter jeg lyktene. Dratt inn litt høstluft. Dratt inn litt høstluft, og så fått <laughs> litt stemning. Jeg bare, nei, jeg skal i bilen og kjøre de her rungene, ja. og så skal jeg hjem. Det er jo sinnesnekkerne på tøv! <laughs> så, så jeg, da tenker jeg at, ah, så, sånn, men, men, det var det. Det er ja. sånne ting irritert meg. Men ellers så synes jeg det var en kjempefin kveld, og leit at ikke vi fikk. Men neste år så satser vi på at vi kan komme sammen, kle oss ut, <clears throat> drikke pumpkin ale, eh, <laughs> ja. Nei, altså for å si det sånn... Eh, neste Halloween, det kan jo ikke bli dårligere enn det det var i år. Så jeg, jeg, mitt håp er jo at eh, Halloween eh, neste år skal bli, for meg i hvert den mm. beste Halloween ever. Da. Det har vi satser på. Det jeg håper på. Um, jeg bare sier en siste ting om Halloween. Jeg hører jo folk jeg kjenner som har små unger, ikke sant, som... Um, og så sier de, jeg synes Halloween er forkastelig. Det er ikke en norsk tradisjon. Og det er bare pengesluk, det er bare kommersielt eh, amerikanisert søppel, mm. og så kommer det fra folk som du vet er godt til høyre i politikken, og som er, sitter godt i det, ikke sant? Mm. Ellers ikke har noe problem med de tingene der, mm. men de er fortsatt såpass sier av at norske tradisjoner, norske verdier, ikke sant? De, ingen fantasi, ikke sant? Det er folk som men de skjønner det bare ikke. Um, da er vi jo raskt tilbake til det året som er norsk-debatten. Og, og, og, hvis det her får lov til å fortsette i et par år til, så er det her norsk. Det er det. Ja, det, er det som er så fint med det kultur, at det, det er ikke, ingenting oppstår i et vakuum. Vi, kom, vi har tatt til oss halloween nå. Og altså, hvorfor har vi det? For at vi ser noe der vi liker. Vi ser noe der vi savner. Vi gjør det. Mm. Vi, gjør det. det vi hadde jo ikke tatt det til oss hvis, det, eh, hvis, vi, tenkte, hvis vi, ikke likte det. Nei. Det er sånn det er med kultur, ikke sant? Liker jo Halloween for at det er en eh, horrorfan bare Samme, når det gjelder mm. litteratur og film og altså alt som har med horror å gjøre. Ikke alt, men altså jeg, er veldig horrorfan. Mm. Derfor setter jeg pris på, på oktober og Halloween månen. ikke sant? Det, det, det, er min høytid, og <laughs> det er jo det. Som ble spolert i år, og jeg ble på mange måter spolert i fjor, og året før der også. Så ja, men, eh, hvert år, <laughs> okay. altså. Hvis vi skal være realistiske, så, så må vi bare tenke at Halloween til neste år det er ikke sikkert den, altså, blir den beste. Nei, det er ikke det, mm. men, men jeg, mm. jeg, prøver å sette meg selv i en situasjon der... Um, der det blir verre? Nei, der, der, det, der, det, bare, der det bare kan bli bra, egentlig. Ja, ikke sant. Prøv å gjøre det. Ja, det, men det, det er lov å håpe på det. Nå den, har jeg jo anledning til å gjøre det, jo. Ja, det har jeg. Men den som lever får se. Men uh, igjen, bare for å oppsummere, det var... Uh, det var en fin kveld. Ja, det er, ja. Bra, det er bra, at du hadde en fin kveld. Ja, det er det. <laughs> Jeg har bruk for en fin kveld inni ja, ja. Eh, men en ting da, ok, min, en siste ting, okay? mm. Det er det at de som har et problem med Halloween og sier at det, det, det er pengesluk, og at det er kommersielt, og handelsstand, voldtar og sånt der. Jeg var jo litt inn på det, ok, men ting vi kan gjøre for at ikke handelsstanden skal bare vinne på det her, og for at ikke det bare blir 100% kommersielt, nå kan lage sin egen kostyme. Det kan den gjøre den kan faktisk lage en god del godteri selv. Det kan du gjøre Den kan det. det altså, jeg mener, du gjør det til jul. Du gjør det til jul, da. Hvorfor ikke gjøre det til Halloween? Det, det kan du glatt gjøre. Jeg mener, bak opp masse muffins. Lag, lag litt sånne Halloween-muffins. Lag hjemmelagde peanut butter cups. Eh, kan, altså, sånt noe. Ja. Eh, den, den, kan gjøre, den kan gjøre, og den kan jo gå Eh, jeg er sikker på det. Jeg har ikke utforsket det, men jeg skulle likt å gå på sjølplukk og kjøpe eh, gresskar. Ja. Hvis det er noe, jeg tror det, jeg så en bonde i, i Grimstad som hadde gresskar, han hadde fått noen vanvittig svære nå. Ja. Så hvis jeg kan finne ut av det til neste år, så går jeg og kjøper de av ja, han, kult, for eksempel. Da blir jeg med. Ja, ja, men det, er eh, jeg, jeg mm. synes det kan være veldig mange kreative ting rundt det. Det, det der med å, å, lage et, sette seg ned med familien sin, eller vennene sine. Jeg er 30 år, jeg gjør det her hvert år. Mm. Um, ikke i år da. Nei, du fikk <laughs> ikke det. Nei, jeg fikk ikke det. Ehm, men sett seg ned, lage en kul jack-o'-lantern, ikke sant? Det, mm. det, er sosialt, det er kreativt, det er en fin ting, ikke sant? Det det. Og du har den i et par uker, det er mm. koselig, ikke sant? Ehm, det er jo ingenting å stritte imot i det hele tatt. Nei. En annen ting er jo det her med pynten. Så det den nille mm. europris som du nevnte, hvert år har de eh, et nytt sortiment, ikke sant? nei, er, faktisk ikke. Nei, det er nesten det samme hvert år. Det er det samme, så kommer det litt nye ting. Litt nye ting. Men, men, eh, jeg har jo jeg drev og kjøpt nytt ganske ofte. Ja. Men det jeg har gjort nå, er du finner deg en pappeske, og så sparer du på faenskapet til <laughs> neste år. Selvfølgelig, det er jo det jeg gjør. Ikke sant? Du trenger bare å kjøpe det her en gang. Og vips av den du trenger å kjøpe er kanskje noen stearinlys. Ja, og litt godteri til kvelden. <laughs> Eller du kan lage det mm. selv. Ja. Så, så, jeg er litt uenig med at det er så, van, at det er så et vanvittig pengesluk, egentlig. Så, eh, og, og, og, for de av dere som er horrorfans, dere betaler jo for streamingtjenester her i gjengen. Ja. Gå inn på Netflix, finn en favoritt der, gå inn på iTunes, gå det her er noe du betaler for. The Blair Witch Project ligger jo på Den gjør det. <laughs> HBO Nordic har jo eh, et par skrekkfilmer liggende, sikkert via player. Bare altså. se en favoritt der. Du trenger ikke sitte på nettet sånn som jeg gjør og bestille opp en haug med ting, eller ikke sant? Du trenger ikke, trenger ikke klikke helt, ikke sant? Du kan gjøre det her på en veldig billig og grei måte. Du kan, og jeg mener... Eller, du trenger ikke gjøre det i det hele tatt. Nei, du kan liksom- bare melde deg ut. Hvis ikke du liker det, så, bare gjør noe annet. se på siden av snekkeren. men for, altså, jeg skjønner klaging. Jeg skjønner ja, å stritte imot. Jeg er en negativ fyr selv på mange ting. Ja. Mange ting jeg hater, og jeg liker å klage over dem. Så mm. greit, la de klage for all del. Mm. Jeg skal ikke ta gleden i å klage fra <laughs> meg. men jeg, jeg, bare prøver å... Men nei, nei, jeg bare synes, når jeg hadde sånn en hyggelig... Når jeg og kjæresten hadde en sånn hyggelig kveld sammen, Faktisk ganske mye trim, for den trappa var litt seig, så vi var ganske <laughs> mange ganger opp og ned den trappa. Ja. Du tar trim der du kan få den. Og jeg bakte de beste muffinsene du noensinne hadde. Hvis du hadde smakt de, så hadde det vært de beste muffinsene. Ja. Det var en, for deg som baker, jeg baker mye. Eh, det ser du på. <laughs> men, men lag, finn en vanlig muffins-oppskrift til vanlig muffins-deg, ok? Mm -hmm. Så følg den slavisk, sånn at den blir ordentlig. Eh, når det kommer til baking, så det ikke slump for mye, for da blir det jalla. Eh, ok, lag en vanlig muffinstein. Få tak i ordentlig maple syrup. Eller lønnesyrup. Veldig dyrt! Det er veldig dyrt! ja. <laughs> Pengeslup! ja, jeg vet det. Men det er verdt det. Ordentlig maple syrup. Få tak i ordentlig valgnøtter, Hele valgnøtter, Valnøttkerner. De boksene er fine. Eldorado-boksen. Kakk opp valgnøttene. Hiv de inn i steikeovnen på et eh, brett på, på pizzapapir, for eksempel. Okay. Skru på sånn cirka 200 grader, og sitt klar, altså, for med en gang du begynner å lukte, begynner, nå lukter jeg de, nå lukter jeg nøttene, så tar du den ut. For hvis ikke så brenner du de. <laughs> Da har du ristet valgnøtter Det smaker helt konge. Skal de i deigen? De skal i deigen, ah. sammen med lønnesirup. Og jeg brukte... Jeg ok, den. står du bare heller den opp i deigen og rører den? Så rører du den. Jeg brukte en kvart flaske lønnesirup. Ok. Og da kjøpte jeg den på meny, jeg kan ikke helt huske merke, men det var en av de til 60-70 kroner. Sånn hvit etikett. Uh, eh, <laughs> Og, jeg mener, jeg, når etter hadde sex, tenkte jeg, jeg kunne hatt enda mer lønnesirup. Ja, jeg kunne det. det ja, men jeg, seriøst, det var ikke sånn, det, det smakte ikke mye lønnesirup. Det var ikke sånn, det var ikke sånn krise. Du ble ikke tilfredsstilt. Nei, jeg kunne hatt mer. Men, men, det var en kjempegod, eh, og, og så bakte jeg det i de silikonformene som jeg, jeg tror kanskje det er tuppeformer, jeg vet ikke, det så du får høye muffins. Og etterpå så tok jeg det fineste jeg hadde av, av, av valnøttmuler og dryssa oppå og sånn, av og så la jeg litt hele vannet opp på toppen, og så stekte jeg de. Ah. Og så må du bare følge med. Så jeg sitter og lager små jokkebøker. Ja. <laughs> Men de var, de var, skikkelig gode, altså. Ja, ja. Så, så eh, lønnesirup uh, muffins med rista valnøtter, altså det kan jeg virkelig anbefale. Det er jo kjempelett å lage, <clears throat> og, og, og huset ditt kommer til å lukte fantastisk, ikke sant? Mm. Det blir noe på deg hvis du lager de muffinsene. Um, ja, det blir i hvert fall noen muffins på deg. Ja, det gjør Ja. det, <laughs> Jeg er blitt veldig glad i å, å bake. Altså. Se det her da! Men, <laughs> nei, det bak, men det verste er at jeg prøver jo, jeg prøver jo, jeg prøver jo å gå ned i vekt. Det har jeg prøvd lenge. Så, det er ikke... Eh, da er ikke baking liksom hobby. Ikke forene det. Med, nei, det er ikke... Det, <laughs> med bakehobby. Det er ikke forenlig det hele tatt. Så, så, jeg må kanskje ta og legge den bakingen på hylla litt, grann. Men uh, for at i går... Det er, det, er, litt som de som snakker om grønn politikk, og så stemmer de uh, eh, høyere, ikke Ja, det er eh, sånn. Det, det, er ikke forenlig. Nei, men, men, i går for eksempel, da hadde jeg sånn, jeg tenkte, skulle, ok, nå skal jeg begynne med sånn to... Er det ikke to-fem? Jeg er ikke så god i matte, men jeg tror Nei, jeg har gått, jeg har gått på den. Ja, jeg vet. Oh, ja. Og, så da, da, i går så var det sånn, ok, jeg skal, så jeg sto opp, og så åt jeg to egg, og så åt jeg en bok med heter utfisk. Så det mannfolket du er, så var det rå egg vi snakker om? Nei, jeg, jeg stekte de... Nei, jeg stekte de ikke. Jeg kokte de. Jeg kokte de um, veldig lite, så de blir så... Jeg liker det. Du liker å suge de da? Jeg liker å suge de, ja. Så, så, så, det gjorde jeg. Men så kom jo kvelden, og vi hadde tenkt oss, <laughs> vi hadde tenkt oss på Cinemateket i går. Ja, ja, ja, ja. Vi skulle se Michael Cimino sin Heaven's Gate. Å, herregud. Den lange versjonen. Ja. Og så kom vi selvfølgelig for sent til Kristiansand. Så vi, vi, vi kom ikke inn. Vi ble utestengt. <laughs> Han, han, nekta å slippe oss inn. Jeg var så skuffet, ja. ja det, jeg kjente sånn... jeg har hatt en bedriten tid ja, eh, mm. uh, nå de siste tre ukene. Egentlig den, den verste tiden jeg noensinne har hatt i livet mitt. Eh, og, og, og, så endelig gleder jeg meg til noe. Jeg skulle liksom oppleve den på, på store skjermen. Altså. Slapp ikke Denne jævla pikken meg inn. Jeg, jeg, mener, jeg kjente sånn et raseri. Ja, nei, det var... Jeg, og han var der, altså, jeg er ikke en voldelig person, men jeg, jeg, <laughs> jeg kunne gått GTA på han fyren her. Altså. Nei, det var irriterende, han var ikke så seine heller. Og han sa, du er klar over at det er en film på tre timer? Det, Nei, vi bare kommer vandrende inn fra regnet, vi vet ikke om vi skal se. <laughs> Engang. Jeg tror det er faktisk ingen, altså, jeg kjenner ingen som går på cinemateket bare sånn på måfå. Jeg tror du går for det det er noe på programmet du vil se. Kanskje. Eh. Men, men, eh, uansett, så det, det som skjedde, vi endte opp på kinoen litt lenger hen i gata, og nei, vi ser Interstellar. Uh, og så var det en time til Interstellar, som gikk og kjøpte billettene med en gang. <laughs> Og jeg var jo sulten allerede når jeg kjøpte de. Jeg hadde en flaske, kjøpte en flaske med vann som jeg skulle ha med meg på Havens Gate, og den har jeg fortsatt med meg tenkte, åh, ok, jeg skal få styrte den her, så får jeg litt metthetsfølelse. Eh, vi kjøpte Interstellar-billetten, gikk og satt oss i bilen igjen, ja. Eh, for det var en time til mynte, og så mens vi satt der, så begynte vi å prate om mat. Du og Erik begynte, jeg og Erik begynte å prate om mat. Jeg satt bak mm. der og kjente, nå må dere holde kjent. Og for alle var sultne, og så plutselig, vi skal ikke bare droppe Interstellar og gå på Mother India. <laughs> og Mother India er jo, mener, Norges beste indiske restaurant. Den ligger i sånn, du får ikke bære. Altså, jeg mener, de har en Mother India i... Uh, de har en i Oslo. Oslo ja. mm. Den er god, den også, men den er ikke så god. De har, de har, jeg tror de har den i Fredrikstad, Eh, og så Arendal Flavors of India eh, som, som åpner sterkt åpner Men som har bare falt igjennom altså. ja. Men ok, så det, det, er mange Jeg har vært og et eh, Når jeg var inne med forlaget sist Så åtte jeg opp en indisk taste of India Tror jeg ja, mm. Eh, jeg har spist indisk andre steder Jeg har spist eh, indisk i, i, i, Spania noen ganger Jeg har, spist, Mm. Jeg har spist, i Skottland mm. det, er for, det var en takeaway-plass her. Best indiske maten jeg har spist. Hen i Skottland? Edinburgh, uh, på like under Haymarket. Ja. Mm. Helt fantastisk. Mm. Og vi tok det med tilbake til hotellet og spiste på senga, var brennet ut på senga. Og det var, det var så fantastisk. Ja, mm. det sier jeg litt når du kan sitte på et overopetet hotellrom og spise det liksom jalla på senga ut av konteineren. Ikke sant? Og alliavel så er det noe av det beste maten jeg har spist. Det sier jeg litt, altså. Ja, det gjør det. <laughs> kult. jeg har lyst til å ta Edinburgh. Ja. Det er en fin by. Vi får ta en tur. Ja, kanskje. Jeg tror det heller blir New York, jeg, altså. Jeg er, med, jeg er med, til New York neste eh, år. Det, er min, det, er min, plan for neste oktober. Jeg er, er to uker til, til, New York. Comic-Con? Eh, New York Comic-Con. Og så har jeg lyst til å, gå på Glass Eye Pix-bruten og bare gi Larry Fessen en stor bjørneklem. <laughs> Nei, jeg er med på den, altså. Og jeg begynner å spare litt. Ja. Eh, nei, ok, uh, i går da, eh, så, så vi, vi, hadde interstellar-billetter. Alle var sultne. Og så var det noen som kom med forslaget Vi skal ja, gå på Modern India Du ja, ja jeg, jeg, ikke det, Jeg tror det faktisk det var Erik Jeg, jeg skal ikke jeg, var det med? det, det, var ikke med i hvert fall For jeg var, jeg var satt der og tenkte at Jeg skal jo Men du var ikke vanskelig å overta Nei <laughs> Jeg var bare sånn øh, Ok Ja, ok, greit Men så var det jo jeg som måtte gå inn med billetten igjen ja, Jeg måtte stå kjempelenge i kø For det var like før filmen begynte Så jeg bare spurte øh, vi må nesten trekke oss fra Interstellar. Jeg kjøpte akkurat billetten. Ja, jeg husker dere kjøpte billetten. Ja, kan jeg få pengene igjen? Ja, ja. <laughs> ja, ok, jeg får pengene Så stakk vi, stakk vi på eh, Mother India, og der mener jeg den. Det er greit nok jeg satt, satt på do i en time i natt. <laughs> Men det var, fordi, det var ikke fordi maten var dårlig. Det var bare fordi jeg hadde ikke et noe hele dagen, og det var veldig krasj, og da et... Uh, eh, mangomurg Uh, eh, Persharinanjante ja. Fell into ja. a burning ring of fire <laughs> Det var litt Ring of Fire, da var Men, men det gikk greit. Men, men ok. Jeg, jeg, går fortsatt og smaker litt på altså kan, Det er sånn etter indisk mat så gulper jeg alltid så jævlig. Jeg vet at ikke det er så veldig eh, sexy å tenke på, men, men, men det, det, skjer. Og det, så jeg har gått og smakt en mango murgen i hele. Og mango lassi hadde vi. Vi hadde full pakke. To peshabrina. Ja. Oh. Pickles, ikke sant? Mm, mm. mm. Og... Um, ehm, Papaen til forrett, ikke sant? Nei, det var helt... Ja, og, og, og, vi hadde jo... Um, vi hadde jo... Mango chutney fikk vi alltid. Ja. Chutney, og, og, ta det inn i navnet og så pakke det sammen, ikke sant? Ja. Og når jeg så, Louis, jeg så Louis forrige sesongen så gikk de jo... De kjører en bang-bang. En bang-bang, <laughs> ja. Så gikk jo de og spiste iblis Og da Se, Louis, han er jo en kjuk ginger, han er jo, ikke sant? Og han gjorde akkurat det jeg alltid har gjort. Mm. Sitter og pakker kjøttstykkene inn i nan med litt saus og spiser som en jævla nan Jeg lager sandwich til det. Mm. Det er sånn du skal gjøre, da. Det er det. Eh, nei, fin kveld. Veldig fin Sosialt kveld. Sosialt og fint. Mm. Vi så ingen film. Ingen <laughs> film. vi prater ikke om film hver gang, vi bare prater om uh, Jan og Knut uh, snakker om livet. Ja, det var litt sånn. Det er litt sånn i dag. Ja, i dag er det sånn. Enn så lenge. Mm. mm. Ja, ok, men vi får prøve å spore inn på noe film. For nå, nå har vel alle av, tror du ikke? <laughs> <laughs> Faen altså, de sitter og prater om mat. Ja. Nei, ok, hva er det vi hadde tenkt å prate om det? Ehm, og vi har sett. Ja, vi kan, altså, ja. det her er jo hovedsakelig, vi skal catch up på litt TV-ting, denne episoden her. Um, så, så, vi har noen poster på det, men uh, vi kan jo egentlig begynne med, har du sett noe i det siste i det hele tatt? Ja, jeg har ikke sett veldig mye. Jeg så en god del filmer i oktober når det var Halloween. Ja, de nevnte du på forrige. Ja, jeg nevnte de, så jeg gir ikke snakke om de. Eh, nå i november så har jeg faktisk ikke sett, jeg har sett et par, jeg har sett litt TV-serier da. Men, eh, det skal vi snakke om etterpå. Eller? Jeg så, ja, det er akkurat det vi skal. Jeg så en film, det er, en, også, altså, det er mange som sier at når du sier, det er der den verste filmen jeg har sett. Men det er mulig det her er faktisk kanskje den verste filmen jeg har sett, jeg vet ikke. Ok. Jeg så... Eh, uh, Jesse Thomas Cook sin uh, Septic Man. Og Septic Man, den er dårlig, altså. Åh, oh, Gud bedre. Altså, det... Men det, det, som er, det, som er, skuffende med den, er at det er jo faktisk... Jeg har faktisk aldri sett den første filmen til, oh, til Cook. Monster Brawl? Ja, Monster Brawl stemmer. Den, den, er det funny, altså. Den er det. det. Eller det var kanskje ikke den første filmen hans. Jeg tror den første filmen hans var Scares fra 2008. Ah, ok. Jeg har ikke sett den heller. Men han er jo buddy med, med John Geddes som lagde Exit Humanity. Det er det som er greia da. Og så er jo de, De har vel et sånn production company? ja, de har det. De har det sammen. Så jeg var jo eh, Septic Man, eh, eller Toilet Man. Eh, <laughs> septic Man. Den er skrevet av, av Tony Burgess. Ja. Og det er jo karen som skrev Pontypool. Han er jo, han er jo en anerkjent mm -hmm. skrekkforfatter, han. Han er det. Han har, jo skrevet... Altså, det, jeg, hørte, jeg hørte... Det er to år siden så hørte jeg at etter Monster Brawl og Exit Humanity, ja. som faktisk begge, begge slakk ganske greit fra de ja, kritikerne, ja, ja. så fikk de en sånn Uh, var, de, de, de, annonserte at nå kommer det produksjonsselskapet med tre filmer. En sånn slate. En slate med tre filmer. Og da var Septic Man en av de, ja. så var det Ejecta. Ja, som og, ikke er kommet ut av. Nei, og Hellmouth. Ja. Til Tony Bur Nei, til, til Geddes. John, John Geddes, ja. Mm. mm. John Geddes. Så jeg har i hvert fall nå sett en av de, ja. og det er en piece of shit, bestandig talt. <laughs> um, um, <laughs> den, er, den er så klein og, og titlen er jo ja. altså, det lukter jo litt sånn drit Ja, det gjør det filmen, uh, Nei, for meg jeg, jeg Men er det litt sånn throwback til det her troma-gress? Ja. Du vil helst bare glemme den Jeg vil bare glemme den, jeg vil ikke snakke om den Jeg, bare, jeg har sett den, jeg vil aldri snakke om den igjen Jeg vil aldri se den igjen så, så jeg, mm. jeg, bør bare skippe eh, toil... Nei, septik. <laughs> septik jeg tror alle bør bare skippe septik. Ja, jeg skipper meg og gjennom toilet litt mer. ja, ikke sant. Eh, septik var sånn... Vi leide den på iTunes, eh, for iTunes hadde sånn 99 cent for skrekkfilmer yeah, sånn. i Halloween. Og da kan du ha de, det tok jeg på Watch Later, og da kan du ha den 30 dager eller Da sto den faktisk, og det var siste dagen. Det var siste dagen, jeg tenkte, ok, jeg får se det. Skal ha valuta for de pengene. skal ha for, de, for den nesten dollaren. Skal jeg, skal jeg i hvert fall eh, se den dritt, drittfilmen. Der <laughs> kastet jeg nesten opp litt i... Ja. Uh, men, men derfor, altså, vi leide jo tre andre. Vi leide i hvert fall In Fear. ja, den, var, den gikk det Vi ja, plukket og fint mm. Og et par andre, tror jeg, ja. som, som, var i hvert fall mye bære enn Septic Man. Ja, da, ok, men nok om den. Den har jeg sett. Ja. Uh, jeg har sett eh, Dawn of the Planet of the Apes. Ja, den så vi sammen. Åh. Ja. ja. Jeg leide den på, på Telenor-boksen min, faktisk. Ja, mm. stemmer det. det den, den, var rett og slett helt fantastisk. Den kommer straks ut på Blu-ray. Den, den, den, er vel ute nå? Den er det. Eller er det 18, jeg tror jeg? jeg ja, det er neste uke, tror jeg. Ja. Jeg er ikke helt sikker, men den kommer snart i hvert fall. Ja. Og det, det var kjempemoro. Jeg bare trykket på, på filmknappen på fjernkontrollen, min, så for å se om det var noe leie. Den er jo ute her, ikke sant? Og, og, det var en film ikke jeg fikk sett på kino. Nei, for det var i eh, Spania. Og... Ja, men problemet mitt var at når Rise of the Planet of the Apes kom ut, ja. så, så, fikk jeg sett den. Nei, ikke heller. Og den fikk jo strålende kritikk. Uh, men jeg fikk jo sett den, og, og, og, det har bare gått lengre og lengre tid, og jeg, må få sett den her, for det at det er gøy med en god blockbuster, ikke sant? Ja, det det. Men jeg fikk bare aldri sett den. Og jeg, jeg, var egentlig ikke noen fan av Tim Burton sin, uh, sin Planet of the Apes, for den her ikke har noe med det. Men den hadde gitt meg litt sånn... Alt som hadde med Planet of the Apes etter det hadde jeg liksom ikke... Ja. Ah, nei, samme her. Ta det til uka, mm, ikke Ta, sånn. No, ja. Jeg tror um, ikke jeg så traileren en Men, men jeg, når jeg leste alle de gode eh, omtalene av Rise of the Planet of the Apes, så hadde jeg uansett lyst til å se den da. Mm. Men det, det, ble jo ikke noen år før i høst. Nei, eh, september en gang. Da så jo jeg den sammen, og, og jeg synes den var kjempebra, den her. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig, eh, veldig følsom, følelseslader, mm. og, og, og, veldig underholdende, og jeg bare likte den veldig godt. Mm. Uh, og så når jeg så den, så var det sånn, åh, nå gleder jeg meg virkelig til å se Dawn of the Planet of the Apes, Mm. Så ja, den bygde virkelig opp forventninger da. Um, så jeg må si, den, denne her er jo enda bedre. Den er faktisk det, altså. Det er en enda bedre film. Uh, eh, ja. Det er en sånn, jeg vet, ikke, jeg vet, ikke, om det kommer til å bli en trilogi eller hva det gjør, for det føles litt som sånn, det føles litt som altså, den andre filmen i en trilogi. Ja, jeg tror jeg nok det blir en trilogi. Ja, ja, ja, de holder på å jobbe med den. Ja, vi ser det. Eh, men det er ikke om det blir flere enn tre, det vet jeg ikke. Det, det er, er, det penger i det, så, så vil jeg tro det. Men, men, det som er fascinerende med, med de filmene her, er at de slår meg, det er jo blockbuster, det er store filmer, men, men, de, har et, de har et hjerte, eh, og de altså, de føles ikke idiotiske som, ja, som, som, veldig mange... Nei, altså når jeg så spesielt denne da, Dawn, uh, jeg følte aldri at jeg satt og så på en blockbuster. Jeg var så investert i karakterene og i det her, eh, føl, eh, det her følelsesmessige senter i filmen da. Mm. Jeg var så investert i det, og jeg brydde meg så, og jeg følte så mye, at, um, at jeg, jeg tenkte aldri over at jeg så på en en, en, en sommerfilm eller en underholdningsfilm. Det, det, men den er ikke det heller. Det var da den kom ut, det er masse penger lagt inn, men den funker ikke som sa en film i det hele tatt. Nei. Den her spiller på følelser, og den her får deg til å tenke, den her får deg, ikke sant? Det er en sånn type film, ja. og det er veldig kult. Mm. Og ikke bare det, men CGI og sånn, altså, <clears throat> er ikke den typen som jævla CGI, skal praktisk, altså, er ikke sånn. Det var mange horrorfans for eksempel, de, de er sånn, og veldig bra praktiske effekter, det var drik. Og så er filmen en piece of shit, ikke sant? Mm. De tror at så lenge det er praktiske effekter, så er filmen kul uansett. Det er ikke sant. Nei, nei, nei. Det her er verktøy, ikke sant? Mm. Eh, så CGI, må det til, så må det til, ikke sant? Ser det kulere ut, eller bærer ut med praktiske, så kjører du det, ikke sant? Det er der jeg står på det med effekter, men CGI-en i, i, i, i, de to filmene her, det er den beste CGI-en jeg har sett i noen du, film. Du har jo Andy Serkis som gjør motion capture. Ja, ja, ja. og, og han, han, er jo... Han, mannen er jo et geni. Han er jo det. Altså, det du, kan, du kan jo egentlig bare si det. Eh, og er en pioner på stedet. Ja, det er han da, er du gal. Han er jo den beste, han er jo den de folka i Bronten går til. Han, ja. gjør jo King Kong etterpå for, for Jackson, ikke sant? Mm. Og for det om noen av filmene han gjør det her, ikke bestandig er, er veldig gode filmer, så, så gjør jo han en en superjobb hver gang. Men, men, men med skuespillere, jeg mener, du ja. ser det i ansiktet til Caesar og sånt. Du gjør det. Du gjør det. Mm. Men, men, det er jo, jeg bare tenker på den CGI-en, altså det er sikkert overfladisk der, men, men, det er viktig når hovedpersonene faktisk er dataanimerte da. Ja. Så er det jo egentlig ganske kult at du, du føler at du kan strekke ut hånden og faktisk ta på pelsen. Ja, og nå i den eh, idåen så ser du de er blaute i pelsen, ja, ja. og det var utrolig realistisk. Det er det, og det sier jeg til kjæresten min, altså, det er så rart at jeg kan bli så glad i noen dataanimerte apekatter. Ja. <laughs> For, det, for at når jeg tenker tilbake på Guardians nå, Guardians og, det er jo, mm. du kan ikke sammenligne det engang. Nei. Altså, Rocket Raccoon ser bra ut, han, det er ikke det. jeg elsker den filmen og alt det der, men sett de Rocket Raccoon på siden av de her eh, mm. apene her, jeg mener, det er jo det er jo så mye mer eh, gjennomført. <clears throat> Men igjen da så er Rocket en Rocket eh, er jo en skapning som ikke to, eksisterer. Nei, nei, og det er to vitt forskjellige estetikker i de mm, filmene, selvfølgelig, så Rocket passer jo veldig mm. fint inn i estetikken i Guardians. For, for, eh, så de det er jo rettferdig. Had, eh, de har jo hatt <clears throat> ordentlige aper, ja, ja. de kan altså, finne bevegelser til alt, liksom, så, så jeg ser uh, Rocket ser er den. mer enn sånn, ok, vi prøver å feile. Ja, ja, jeg ser den, og, og det, det, var ikke noe stygt. Nei, nei, nei, nei Men jeg føler jo uansett, det du kan sammenligne er at det er dataene dataanimerte skapninger det her da. Som figurer. du blir glad i. Ja, mm. det er det. det er for det er både Groot og Rocket ja. Jeg jeg er så glad i de to karakterene. Jeg det. Ja, og, så altså, det er det jeg liker med, jeg liker når, når, du kan bruke data på den måten. Mm. Du, altså, men, men det, som, det som ligger bak er god skriving, og faktisk godt skuespill. De som spiller de som var stand-in for eksempel til Rocket, de, han gjorde sånn en god jobb, at de andre skuespillene hadde noe, så, så du, du, må gjøre et ordentlig forarbeid. Ja. Det for det. Men, men, men uh, castingen når det kommer til, til, de menneskelige karakterene er jo, er jo kjempegod. Ja, det, er det er ikke noe sånn billig sånn eye-candy-piss her, eller Nei. det er vanlige folk, det er, det er ekte karakterer, og Gary mm. Oldman når du ser traileren, jeg trodde han skulle være bygget opp som en som er sånn typisk, sånn som han spiller i Leon for eksempel, ikke mm. sant, sånn over the top bedre Han er jo ikke det i det hele tatt. Nei. Han er redd, og han er usikker, og han er frustrert, og han mm. gjør det han føler han må gjøre. Ja, jeg følte med hans karakter. <clears throat> Ja, og, og, er det Jason Clark? Mm. Kjempegod prestasjon av ja, han. Veldig. Mm. veldig. sympatisk, veldig... Han har et sterkt nærvær. Ja, han har det, og jeg, <clears throat> jeg er jo ikke sånn voldsom fan av James Franco egentlig, så det var ikke noe sånn stort tap for meg. Nei, nei, nei, men, men uh, uh, uh, han gjorde faktisk, jeg liker ikke han så godt som skuespiller helt, Nei, men, men jeg, jeg, jeg, likte han, jeg, likte han, i Rise, det jeg. Han, han duger det. Han det. Men han, og, og, litt av denne oppveksten til Caesar, i Rise føler, føles mer som en sånn eh, sommerfilm enn det Dawn gjør. Dawn er, er, mye mørkere. Mye mørkere. Og, Dawn, <clears throat> det er jo det, Dawn, Dawn er jo en perfekt postapokalyptisk film, mm. den verdenen de har skapt. Og jeg må si den scenen når de får på strømmen, ja, når The Band begynner å spille. Og spiller The Wait. Mm. Det er en av de fem beste scenene jeg har mm. sett i en postapokalyptisk noen, eh, film noensinne. Mm. Når stemmen til Liv on Helm plutselig kommer. Ja, ja, jeg fikk gåse ut, altså. Jeg mener, jeg bare tenker seg at verden er gått under, du har ikke hørt musikk på lenge, og så hører du stemmen til Liv on Helm, liksom. Det er jo rørende for en musikkelsker, ikke sant? Så, så det, den scenen traff meg veldig, det var veldig kult. <clears throat> um, jeg likte oppbyggingen også, og sånn historien var bygget opp. Den var ikke så veldig... Jeg hadde for, for traileren, jeg så den mange ganger, ikke sant? Jeg gleder meg veldig til den. Den gir et helt annet inntrykk av hva historien kommer til å være, ikke sant? Så, så oppbygninga i filmen overrasket meg, og det var en positiv ting. Og ikke få ja. akkurat det du har trodd du skal få. Nei, jeg, ble, jeg vil egentlig ikke si noe, Nei. jeg, vil ikke spoile noe. Nei, vi men, men, eh, men, det var noen vridninger her som var veldig, som overrasket meg. Ja, og de var ikke påtatte. Nei, de det var, var ikke sånn mindfuck-twist. Det var bare en en, eh, en, en, en kul måte å, å fortelle historien mm. på, egentlig. Det var bare det. Det var veldig nødvendig. så, så, ja, altså, det har vært et bra år for uh, blockbustere, mm. egentlig. Til og med de, de, som jeg ikke likte så godt, er jo veldig bra, på sett og vis. Sånn som jeg var skuffet over Godzilla, men det er jo... Det er jo, det er en kul film. Det er veldig det er mye ting å like ja. der, ja. Spesielt designet. Designet og, og, bare tonen i filmen ja, det er, jo er, eh, veldig kul jeg så den akkurat på Blu-ray, og det, det, det... er nok ikke en like stor skuffelse andre gangen. Nei, det er, Nei det er, nok ikke det. Uh, men, men, ikke den Godzilla, selvfølgelig, det er masse ting jeg liker der, mm. men eh, Eh, du har jo uh, du har Dawn of the Planet of the Apes som vi snakker om nå, som er jo helt fantastisk. Det er, det, det er et mesterverk. Ja, altså. Guardians of the Galaxy ja, er, jo, er, jo, er, jo, eh, Og Edge of Tomorrow, ja, mm. som, som, jeg skulle ønske hadde tjent litt mer penger, for at, å lage en sånn så original science fiction action film som Edge of Tomorrow, og ikke få få folk til å komme, og det er et nederlag, altså, for at, jeg vil ha flere filmer som Edge of Tomorrow, ikke sant? Satt akkurat den over hylla, kjøpte den. Jeg, jeg, jeg, den likte jeg jo kjempegodt, altså. Ja. Så, så, jeg føler en, et skifte nå, egentlig. Ja, det som i fjor eh, med ting som Pacific Rim og alt det der. Det er mer hjerte i storfilmen nå. Jeg føler den her eh, Men du, igjen, altså, har gung-ho-greia eh, til Michael Bay holder på å dø ut. Ja, igjen altså. da, så er jo kanskje Transformers, <clears throat> den ble jo sett uh, Det er en av de filmene som har gjort det beste i år. <clears throat> ja, det det. Og Fast and Furious-franchisen ja, gjør det godt. De, de, gjør det liksom. veldig godt, men vi har mm. heldigvis en motvekt til den. Ja, nå, faktisk. Og, og, det er flere av de bra enn det er flere av de dårlige. Days of Future Past, som jeg har kjøpt. Jeg, jeg, likte den. Jeg har ikke fått sett den. Jeg, likte den, var kul. jeg er veldig fan av uh, den som kom... Uh, Åh, oh, hjelp meg. Og First Class. First Class, jeg likte den. den. Jeg likte den veldig godt. Men er det fordi at Michael Fassbender er der? Jeg mener, <laughs> det, det den, den, mannen får meg no, men et, igjen, det var bare en artig fri, en spionfilm, jeg, ja. bare, jeg, likte den, eh, jeg likte at det var litt sånn eh, toneskift i ja. fra de andre x men filmerne Ja, men jeg, jeg, mm. likte den veldig godt. Så, så det var en kul origin, ja. origin story. Eh, jeg vil ikke si at, at um, Days of Future Past er perfekt. Men, jeg har ikke eh, sett den ennå, men, men, jeg, jeg hører at en veldig kul film. Den er veldig kul, jeg likte mm. den veldig godt. Den, den, den, kanskje vi skal ta snakke litt om den når du har sett den. Ja. Mm. mm. Men um, det er jo enda en i Marvel har jo gjort det bra i år, Captain America. Um, The Winter Soldier. Den fikk jo også veldig god kritikk. Jeg, jeg har den jeg har ikke fått sett den heller, for jeg er ikke noe fan av den første. Nei, ikke heller. Men jeg, jeg må jo jeg må få Ikke, for å være helt ærlig, <clears throat> det har jeg sagt før, men jeg er ikke noen sånn Marvel-fan <clears throat> Nei. Nei, jeg elsker X-Men. Mm. Og, um, og um, jeg var veldig Spider-Man-fan Når jeg vokste opp. Mm. Men, um, men, Avengers, jeg, jeg, klarer ikke å bry meg. Eh, det, er det har vi snakket om da. Um, jeg klarer ikke å bry meg om Thor, jeg klarer ikke å bry meg om Captain America, jeg synes Hulken, det er så inkonsistent, det er liksom nye skuespillere hver gang. Um, ja, den franchisen har de hatt veldig uheldig. De har det, uh, og, og, og jeg, jeg, kjøper ikke at han er i The Avengers, det hadde ikke vært praktisk i det hele tatt, Nei. det bare faller gjennom for meg. Jeg husker Ang Lees innovasjon, uh, eh, merkelig at Ang Lee har lagd Hulken, det er jo veldig, liksom bizarro veldig bizarre, world, egentlig, men... Uh, men, men, den hadde en ganske ålreit oppbygging Den hadde det. Mm. Jeg, foretrekker den av de alle sammen, Ja, altså. Nei, jeg vil ikke. Og Eric Barna er for meg... Om, om, ok, han ser ut som, ser ut som en, sånn, en grønn klump som spretter rundt når han er i dagslys og alt det der, men Eric Barna er jo uansett perfekt i den filmen, det skal han ha veldig, veldig bra i den filmen. Ja, nok om tegneserien. Ja, nok om det. men um, Dawn of the Planet of the Apes skal vi bare, for meg, hvis jeg, hvis jeg, måtte, hvis jeg satt og jobbet med å være filmanmelder der hadde jeg rullet full pott, faktisk. Ja, hvis jeg måtte, jeg hadtte, måtte, så måtte jeg Ingenting å ta den filmen Nei, det klart tatt. Nei, perfekt altså. Og, og, og, jeg, jeg, husker jeg, jeg, jeg, følte så mye og hadde det så gøy og ble så imponert ja. over noen som kommer ut fra Hollywood. Det, det er helt utrolig. Nei, det er altså. veldig gøy. Så jeg, kan ikke få sagt mye glede, og jeg skal være førstemann til å stå i den kinokøen eh, når neste film kommer ut, altså. Får bare håpe mm. de holder på kvaliteten, og at de sikter, ja. at de sikter mot hjertet da, for mm. det er virkelig det de filmene der, eh, de vinner på, altså. Mm. Det er det. Ja. Så ja, men det var en innerting. Nei, det kunne blitt så corny, det er jo bare å se på, <clears throat> se ah, på, på, på hester, ikke sant? Ja, ja, det blir jo ikke det hele tatt. Og var det ikke Anne jo, som sa det på, til du på Twitter? Jo, jo. Det, mm. det eh, kommer riene med, med, med, de her um, M60-ene og, og hopper på hesten og skyter, jo. Mm. Det burde egentlig vært teit det her. Ja, det, det, det, det funker jo bare, det funker jo, eh, det funker jo, eller... Og så er det jo, det, er sånn storslått, sånn... Ja. Eh, jeg vet ikke om det har lov til å funke, men det gjør det. Det gjør det <laughs> funker som bare, den scenen er jo helt fantastisk, altså, <laughs> Det er badass, og det, er mm. bare veldig følelseslada det er bare, det er veldig kult. Så um, jeg må si, jeg er så imponert over den filmen. Altså. Ja, samme her. Ja. Det var veldig moro. Jeg, har sett to filmer jeg, jeg vil nevne, um, Ingen av de som er... Den ene likte jeg veldig godt, den andre tolererte, men, eh, men jeg vil nevne de uansett, for eh, jeg, føler de er, de er, verdt å få med seg. Eh, den første av de, det var um, The Purge, Anarchy. Ja, jeg har ikke sett den første. gang. Nei, ikke jeg heller. <laughs> Det, er det som er litt Og du har ikke den? Nei, jeg har ikke det. Den kom ut sammen med Your Next. jeg gleder meg som en unge til Your Next, ikke sant? Jeg så traileren til The Purge og tenkte, det her ser jævlig teit ut. ja, ja nei, jeg så den aldri, men men The Purge uh, kom ut på iTunes, og jeg hadde en shitty kveld. Um, jeg måtte bare ha noe å se på. Ja, så du leide Anarchy? Jeg bare leide Anarchy, og, og satte den på. Jeg måtte bare ha noe å, å forsvinne inn i nærmest. Mm. Uh, så jeg hadde ingen forventninger. Jeg, jeg måtte bare slå i hele noe tid, egentlig. Um, men det jeg fant ut er at jeg bare, jeg satt der, nå skal det her begynne å suge ordentlig? nå skal det her bli ordentlig dårlig? Når skal, at, eller, eller, når skal det bli dårlig? Fordi at det er en, det er en bra actionfilm, altså. Mm. Uh, jeg vil si det er den beste Punisher-filmen som, som, er laget, som, det er ikke en Punisher-film, men den, den altså, um, hovedpersonen um, er jo, um, beklager litt, jeg må bare sjekke det her, for jeg, jeg vil si navnet. Uh, Frank Grillo, som spiller hovedpersonen, jeg mener han kunne vært en Punisher. Altså han er en fyr, altså jeg vet ikke, de fleste av dere er vel kjent med konseptet i The Purge, men i hvert fall greier det, er dystopisk eh, science fiction det her da, nærmest. Eh, det er i fremtiden, og den amerikanske regjeringen har innført noe som heter Purge Night. Så er det 12 eller 14 timer der alt er lov da. Drap inkludert. Du kan gjøre hva faen du vil. Så det er bare lockdown, og det er bare totalt anarki. Um, så i den andre filmen så er Frank Grillo sin karakter, da. Han er ute, um, han er ute for å hevne et eller annet, du får ikke vite hva det er. Men han er ute og kjører i en armert bil med automatrifler og pistoler. Bare, han er armert seg skikkelig. Han er en skikkelig badass. Han Er, og ikke sånn overgjort heller. Veldig sånn quiet, strong man-opplegg. Ikke sånn, sånn old school, sånn John Carpenter, Walter Hill-helt. Ikke sant? Han er mm. den typen. Mm. Og han, han kommer over et, eh, et kjærestepar Uh, og en mor og en datter da, som, som havnet ut på gata mot sin vilje nærmest under Purge Night, og han må, han må ta dem under vingen og hjelpe dem gjennom byen egentlig. Samtidig som det har foregått et opprør i byen, en gruppe som, som uh, er imot regjeringen, er imot det nye styresettet, ikke sant, som mener at Purge Night er bare, det er bare en måte på å få Tynne ut befolkningen og fjerne elementer som, som de rike og, og, og, de etablerte ikke ønsker å ha, ikke sant? Mm. For det, det er det som skjer, regjeringen har sånn death squads som bare er ute, og de går inn i projects og bare slakter, ikke sant? Så det er vel det, er, det er ganske kult opplegg. Men det filmen føles som er et sånn throwback til um, Escape from LA, til The Warriors, til um, litt sånn Mad Max, altså sånn hardbarka, tøffe actionfilmer. Det er ikke noe eye candy, det er ikke noe sexfiksering, det er ikke noe kornige greier, egentlig. Altså, det er litt corny, kanskje, fordi det er så mye, test er det er så mye testosteron og konsept og alt det der. <laughs> Men, men, men det, det, du sitter og ser på er bare en veldig hardbarka og veldig spennende film. Jeg satt mange ganger og bare gapte, og jeg, jeg, som sagt, jeg hadde en shitty periode, men jeg var helt revet med da. Ja, det og, og, og, det er bare veldig tøft og veldig hardbarka. Så, så jeg, jeg, jeg, gir en tommel opp til The Purge Anarchy. Altså, mm. det, kule actionfilmer som, som appellerer til meg da. Mm og så minner meg om de tingene jeg liker, sånn som tidlig, James Cameron, Walter Hill, John Carpenter sin Escape from New York, alt det der, Mad Max, alt det. Ting som kan minne meg om det, det vil alltid få en tommel opp for meg da. Så, ja. så altså, The Purge Anarchy er, er, verdt å se. Altså, du bør ta se du er. Jeg kan se begge. Og, og, ja, men, du, men, men du, du, må ikke se den første. Altså, Ethan Hawke den første? Det, ja. Jeg kan se den bare på grunn av Jeg digger Ethan Hawke, jeg har alltid gjort det. Så det, jeg ser den. Men, men ting blir etablert på, på begynnelsen av Anarchy også, så du, du vet når du går inn i, ikke sant? Mm. Det er ikke som sånn at du må ha sett den første. For det jeg tror alle filmene her er at det er Purge Night, og her er en ny fortelling satt, satt til den kvelden, ikke mm. sant? Det er jo det som er greia her. Men uh, Purge Anarchy kommer ikke til å forandre livet ditt, kommer ikke til å bli husket om ti år kanskje, men det er en solid og veldig hardmarket actionfilm som, som faktisk som jeg faktisk husker i hvert fall nå to uker etterpå, så det, det, er, verdt, det jeg føler den er verdt å få med seg. Jeg vil bare nevne den i hvert fall, så mm. det har jeg jo nå gjort. Eh, den andre filmen er ikke en spesielt god film i det hele tatt, um, jeg bare snakker litt om den, for det, det er noe interessant med den eh, Det er den nye filmen til Eduardo Sanchez, som eh, var co koregissør av The Blair Ridge Project, Han forandret jo egentlig Eh, skrekksjangren til, til, ja, egentlig det verre da, for jeg spør det med, men, men, <laughs> men The Blair Ridge Project er jo et mesterverk. Ja, ja, det, jeg elsker den filmen. Det det. Så eh, det er ikke hans sin feil at, at det har kommet en, en, en, en haug med dårlige kloninger. Det er jo ikke hans sin feil, det er jo bare sånn ting funker. Um, men han har jo laget andre filmer etter Blair Ridge, ikke sant? Han gikk jo sin egen vei, han lagde vel... Um, ja, og lagde han. Kan du hjelpe meg? Mm. Den der Alien-filmen i hytta ute i skauen. Altered. Altered, ja. Mm. Som er en helt sånn helt ok. Mm. Greit hitrøyt. Ja. Noen kule effekter og alt det der, men... Um, han lagde vel også en film som er satt i Kina Som jeg ikke kan huske navn på i det hele ikke tatt ikke har Han lagde... Men han lagde Lovely Molly, Lovely Molly Som jeg liker, mm. jeg liker. Den, er, den er alt for kryptisk uh, Men den, den, jeg respekterer den for at den, den, har karakterbygging Den har en mørk tone mm. Og den, tør å spille på seksualitet og besettelse og, og, og, og, alt det her på en veldig sånn in-your-face-måte da. Det det. Så, så, jeg respekterer den filmen, jeg bare, jeg bare, den er for kryptisk. Jeg har bare sett den en gang. Uh, ja, jeg har sett den to ganger, og jeg, jeg, jeg, skjønte ikke noe mer andre ganger. Men det er ikke det, jeg elsker David Lynch, du trenger ikke skjønne noe. Men, men her skjønner du så lite at det klarer ikke helt å bli skummelt, for jeg vet ikke om greia er en gang, ikke sant? Nei. Så det som er skummelt i filmen er å se hun nærmest bli et monster da, men men det er ikke helt nok da. Men jeg respekterer filmen på den prøver på, jeg bare synes ikke får det. den får det ikke helt til, føler jeg. Men, men i hvert fall, jeg så ny filmen hans, den heter Exist. En Bigfoot-film? Bigfoot-film. Mm. Um, det kom to Bigfoot-filmer nå, jeg liker etter hverandre. Det har det. Nei, det kommer flere. Det var jo The Lost Coast Tapes, også. Ja, ja, ja, Bigfoot-film der, som um, kom on demand i fjor, vel. Og så hadde du jo i år, så hadde du jo, den likte jeg veldig godt. The Bobcat sin Willow Creek. Ja, men jeg likte den. Ja, jeg, jeg, jeg, synes det, jeg koste meg veldig. veldig. Ja, for det er en fan footage-film der kamera faktisk alltid har en grunn til å snurre, da. Ikke sant? De lager en, altså den funker akkurat som Blair Witch, og mange har sagt at det er en Blair Witch og, og, det er det jo. Og det er det jo. Ja, ja. Mm, det, den funker. Den funker. Og jeg så den på en sommerkveld Døra var oppe, lukta gran, ja, eh, gran Det hjelper eh, det, ja. det Men jeg, jeg, likte Willow Creek. Jeg synes, jeg synes Willow Creek var charmerende. Mm. Um, det er ikke denne filmen, den er ikke så veldig charmerende i det hele tatt. Og, og, og her det er farm footage det her òg, men, men, det er så mange ganger jeg føler hjelp de andre da, for faen, ikke stå film. Ikke sant? Nå er jo Bigfoot en i staua, og han holder på å angripe noen, og du står og filmer, liksom. Du burde jo være i ferd med å enten prøve å slå ned det her monstret, eller å få tett av døra, ikke sant? Så står de og filmer. Løp. Ikke sant? Det, det, det, narrativet føles så tvunget, altså. det, det, er bare, det er en ting. Det er veldig mye av det. Og så er det jo hovedpersonene, du bryr deg katta. Du, det som var litt forfriskende her, er at han er kunnet eller liker best, og det er jo stoneren og nerden av de. Han går rundt i en Daniel Johnston t-skjorte, sånn hi, eh, hi, how are you t-skjorte. Ja, ja. Mm. og, og, han røyker litt pott, ikke sant? Han er liksom outsideren av eh, skjeggete fyr. Men de kjører den klisjeen der at du har... To kjærestepar, to kjærestepar. og han på lass. Og han på lass, han er 50 juli. Og, og, i begynnelsen av filmen så kjører alle ut, ikke sant? De her eh, Para sitter og klår på hverandre, og de tenner på skjegget til han er nørden, ikke sant? Og de sitter og skyter fyrverker ut av en flaske, og mm. de er så unge, og de er så pene, og livet de sine er så super, ikke sant? Og det er dette det, det spyet, ikke sant? Ja, så kommer Bigfoot. Og så kommer eh, Bigfoot, og så er alt i gang, ikke mm. sant? Mm. Um, men, men, det som er kult med filmen er at Bigfoot ser jævlig bra ut. Men det er en mann i en drakt. Ja, jeg, jeg, jeg hørte Q&A med Jeff ja, ja. Goldsmith. Ja, ja, det er en mann i en drakt, men det ser dritbra ut. Det ser kjempekult ut. Og filmen har jo noen scener der det er sånn, å satan, det var intenst. Mm. Så den klarer å skape en stemme Jeg har faktisk lyst til å se den. Den er veldig underholdende. Det, er derfor jeg snakker om den, for den er faktisk underholdende. Ja, du snakker om den fordi den faktisk er underholdende. Jeg snakker om Septic Man, for dette er faktisk en av de engste filmene jeg hadde <laughs> sett. Ikke sant. Eh, så ja, men, men, men ja, den er underholdende og, og, Bigfoot ser bra ut. Og, um, men det er jo trist å se Sanchez som var så vital og, og, og forandre ting. Han har gått inn i, i, i, filmhistorien med Blair Witch Project. Han er jo det, du kan ikke si noe annet. Ja, For det er en svinebillig film som tjente 200 millioner et eller annet dollar, ikke sant? Eh, og har jo forandret måten folk tenkte på skrekksjangeren, ikke sant? Den kom jo sent på 90-tallet, der alt vi hadde var slashere, ikke sant? Eh, du hadde jo selvfølgelig, så mye saker om, de, de som visste det, Larry Fessen holdt de på, John Carpenter ga jo ut et par filmer, det, det, var noen bra ting, men det var jevnt over bare slasher. Det var det, men mye rett på videoskrekk. Ja, det det. Og, og så kom Blair Ridge Project da, mm. og bare forandret, forandret, måten folk tenkte på horror igjen, ikke sant? Den gjorde det. Mm. Og av og til trenger du sånn, et sånn splash da, at noen mm. gjør et sånn splash på scenen, det trenger du. Men jeg hørte på, jeg hørte mm, på... Men poenget mitt var da, det, det er trist å se han nå være en sånn dårlig kopi av seg selv. Han er ikke vital lenger på den måten han var. Eller noe Men det jeg liker med han da, det er det at han er så trofast mot sjangeren. Og det er sånn jeg har hørt intervju med han på Q&A og, og er neste på seg, nei, det skrekk, ikke sant? Altså, ja, en tv-serie som er skrekk. Ja, han, har, han har et ordentlig commitment til, til horror. Til sjangeren. Så han prøver i det minste. Han prøver gang på gang. Og av og til så blir det bare en, en andre ganger da. Og det her var, jeg ville sett den, jeg ville ta setten. Altså, det, det, det, er irriterende med de her unge, pene menneskene. Kunne ikke noen andre treffe Bigfoot? Kunne det ikke være en jeger? Kunne det ikke være en, en Gamewarden? Kunne det ikke vært... Uh... En game, gammel, gretten Gamewarden. Ikke sant? Kunne det ikke vært noen... en Jaws, ikke sant? Med folk det faktisk liker. Ja, ja, Jaws er Det er jo, det jo erkeeksempler på hvordan du bør gjøre en sånn film. Mm. Det er tre karer som, som du bryr deg om, ikke sant? Det er kjempekult. Så jeg, jeg, vil gjerne tilbake til den mentaliteten igjen da, for det at jeg, jeg er ung i alt det der, men jeg mm. kan ikke sette meg inn i, i hauet til en, en haug med sånne folk, uansett. Jeg bryr meg ikke om dem. Så det er i hvert fall det. Men underholdende, artig nok, og Bigfoot ser bra ut. Mm. Så, ja, det er ja, men jeg skulle til å si, eh, jeg hørte eh, et podcast, eh, det er et kjempeartig podcast som heter, nei, heter Killer POV. Åh, oh, ja. Eh, det er en sammensatt eh, liten gruppe, eh, noen fra Fangoria, noen sånne skrekkjournalister og ja. skrekkeksperter. Ja, ja, som, som, har gjester da, der hadde de akkurat på, på Halloween-episoden sin, hadde de Glenn McQuaid og, og Larry Fessenden fra ja. Glass Eye Picks. Noe av det artigste jeg har hørt på året da, altså. Men der sier Glenn McQuaid at han, han synes det er så dumt at det alltid skal være en sånn, en ting som folk er så hekta på. Altså, ok. Uh, før eh, found footage så hadde de jo du hadde det her eh, med å remake japanske filmer, ikke sant? Altså, du hadde slasher-filmer før, ikke sant? Det er alltid en... Og så er jo den bølgen med å bare remake altså, amerikanske remake, klassikere, ja. The Fog, The Texas Chainsaw Massacre, The Hills of Ice, ikke mm. sant? Mm. Og til og med ting som, ikke var, ting som ikke var klassikere, sånn The Crazies. Ja, ja da, men, men ja. den funker jo. Ja, ja, den gjør det. Ja, ja, den funker. Den funker. Men, men, men, det er fortsatt en remake. Det er det. Og så har du den her eh, med Paranormal Activity-trenden, og, og, og så var jo gå litt inn i fan footage-sjangeren. Ja. Så Glenn McQuaid sier, hvorfor må det alltid være her? Hvorfor kan det ikke være... Hvorfor kan, mangfold. Ja, hvorfor kan det ikke være et mangfold? Mm. Og jeg, jeg, jeg, føler litt på det, og, men det er jo faktisk et mangfold da, når du ser deg rundt. ja, hvis du, hvis du, kjenner til indie-scenen. Hvis du leiter selv. Men, men det er jo eh, en hel scene der ute med med Glass Eye Picks i fronten for meg. Og du mm. har Modern Sinne, ikke sant? Mm. Du har Chad Crawford Kinkel, du har Tom, JT Petty, ja. <laughs> du har um, Justin Benson, Aaron Moorhead, du har mm. Jeremy Gardner. Ja, Jeremy Gardner. Du har Lucky McKee, mm. ikke sant? Som, ja. det, Forresten. Det, det, er eh, så mange, det så mange bra folk der ute som jobber i denne sjangen. Det er det. James uh, Felix McKennie. Ja, McKennie, ja. Graham Risnick, Ty West ja. Lista er lang <laughs> Den er det men, uh, men, Jeremy Garner Jeg har sett en ting til Jeg, jeg fikk The Battery på DVD Åh, vi så jo den igjen her og ja. dagen så, så, den jeg sette Det var Jeg Kan vi ikke bare snakke litt om The Battery Når vi først er Det kan vi godt til Men jeg, jeg, så den de har, en, de har en dokumentar på, Den er Den er jo nesten to timer lang Der de prater om hele prosessen uh, Og det er ikke bare sånn en, en kuksug uh, eh, Dokumentar Veldig ofte så blir det bare at du er til og med vært med å lage en dokumentar en gang, der det blir bare at han sitter og skryter av Åh, oh, han, regissjøren har sånn en visjon, ja, det, det er ikke et crew, det er en familie, ja. alt det der. Nei, ikke det blir veldig fort sånn. Og, og, og, og minner meg på at når vår film blir ferdig, at ikke vi lager en sånn, eh, sånn dokumentar. Ja, andre, men, ja nei, men, men, det er litt sånn i The Battery, uh, den, The Making of The Battery, for det at de er jo kjempegode venner nå, men de ble filmet på sånn, 16 sånn dager eller sånn. Ja. Eh, og de to hovedpersonene i The Battery, de hadde jo vel bare møtt hverandre like før filmen. Ja, ja, og, og han som filmet den, eh, han som var kameraen, han Christian, han, slutta jo et par ganger under filming. Altså måtte kjæresten som jeg var med, og hos kjæresten hans spiller jo hun uh, puppezombie-dama, som ah, ja. kommer hen til ah, ja. uh, hun måtte jo bare overtale henne til å bli, ikke sant. Så, så, så de, de, de, viser alt med vorter, ikke sant, warts and all. Uh, men samtidig, det er en av de mest inspirerende dokumentarene jeg har sett noen gang. Jeg får så lyst til å bare ta et manus som jeg har liggende og prøve å få realisert det, for det er det som nå eller aldri, og, ja. og, det er ingen som kommer til å komme og si at det er greit, du kan lage den, du må gjøre det selv. Mm. Og du, må, du bør gjøre det, du bør ikke tenke større, du bør ikke tenke stort i begynnelsen. Du kan tenke stort når noen når du, du har anledning til det. Mm. Men nå så må du ta det du har. Jeg vet ikke om dere hadde lest i det så intervjuet med Guillermo del Toro der, oh, sier at hvis du, hvis du, skal lage film nybegynner, og du har et middelklassehjem, da kan jeg lage en uh, film om en vampyr eller en varulv i et middelklassehjem. Det er akkurat det det har gjort. Det er en sånn backyard så er det horror. Det, det, er noen som ser ned på, på det, men jeg mener, da ser du jo ned på regional, regional film sånn som, tenk på Blood Simple. Ja. Det var akkurat det samme. De var, ikke, de, var ikke, de var ikke, fra Texas, det er greit. Nei, nei, nei, det var ikke, men... Eh, men selvfølgelig, eh, du har Evil Dead folk, Raimi... Men, men, men, uansett, eh, Blood Simple er greit nok, men uansett, de gikk rundt til tannleger og til rike folk og fikk penger da. Og den er laget for litt penger. Mm. The Battery er laget for 6000 dollar. og det er det mm. penger de har spyttet i selv. Ja, og så hadde de jo laget film før det samme med, det samme Resolution. Ja. Det var Justin Benson som hadde besta tables, mm. og hadde klart å spare opp penger på bankkontoen sin. Ja. Og bare, det her er penger til filmen, han bare ga det til filmen, ikke sant? Mm. Det er jævlig det med å distansere seg fra penger du har jobbet knallhardt for, ikke sant? Men, men det er liksom det. Det er jo ikke Combrødrene med World Simple. Nei, nei, nei, det, det gjorde det ikke. Men... Uh, Nei, men, men, Evil Dead-filmene mm. vil jeg nok heller tro... Uh, den første var jo en film som ble laget... Uh, ja, for den første. Ja, men den ble jo laget med sko, ja, altså, ja, med sko. Nei, det var sånn. det. Men uansett, uh, The Battery-dokumentaren er en sånn, hvis du går med en liten filmskaper inne der som har lyst til å ut og du ser den, så, så kommer du, det, du kommer til å bli veldig inspirert. Det det. jeg føler det er det her Norge trenger også da. Ja, det er det. For det kommer jo ikke bra filmer ut av det systemet vi har. Nei, det funker ikke. Nei, det gjør ikke det, for der er det sånn, ja, du går på Lillehammer, du går gjennom de riktige kanalene, du kommer inn i varmen, og så er det sånn, ja, vi skal lage 10-15 filmer i år, du tar den filmen. Mm. Og, og, jeg tar den, ok, skal vi ja vel, sette seg inn i det her. Og så er det bare lagd på kommitté Mm. Det er ikke en fyr som har en historie han virkelig for, vil fortelle, ikke sant? Nei, men det, det finnes jo indie-folk i Norge. Ja, det altså. gjør det. Altså, men, det, gjør det. men å, å, jeg har sett noe skrot, altså. Ja, det men det er folk som er bare helt opphengt i blod og gør og mm. sadisme, ikke sant? Ja, men, men, men du har en sånn... Det, det, det, det, det sier med lag på kommitté jeg det, det med tv-serier, du ser på NRK Drama, for eksempel. Mm. NRK Drama hadde vært tjent med å slippe til. Slippe til for. Ja. for de vil utvikle ting selv. Hvis de får en, hvis de får en ferdigutviklet idé, så det det vil de ikke ha. Det, det, de skal så, sette sitt ja, stempel på det. De skal det, og det er det verste de kan gjøre. Få inn en mann eller dame med en sterk visjon, og bare gi dem all makt. Ja. Altså, jeg mener, den eneste måten noe kan bli bra på, det er en sterk visjon, og noen som faktisk har noe de brenner for. Uh, <clears throat> du, du, får ikke en bra tv-serie eller en bra film med å prøve å lage noe de tror folk vil se. Nei. Ja, det, det, du må lage det du vil se. Ja, drit i om folk har spurt etter det. Ja. Altså, jeg mener, det var ingen som spurte om The Blair Witch Project heller. Ingen som spurte om Twin Peaks heller. Nei, nei, det, det, det fikk vi. Eh, det at du hele tiden skal tenke på hva folk vil ha. Det er derfor TV er så grusomt. I, det, Norge. I Norge. Det er derfor film er så grusomt ja, i Norge. Det det for, her i Norge er det sånn, Åh, vi folk har, de vil burning, burning. de vil ha en norsk versjon, mm. de vil ha King Curling, det er litt som dodgeball blandet med The Big Lebowski. Vi prøver bare å rippe rippe off, vi prøver bare Ting å være allerede en sett, norsk versjon av det, ikke mm. sant? Mm. Og til og med Tommy Virkola, for faen. Ja. Altså, han, han, eh, jeg, klarer ikke, jeg klarer ikke å mislike fyren, altså, filmene hans er veldig drit, det er greit nok. Ja, er. Men, men, han er ærlig om det da, og, og han det er bare kødd, ikke mm. sant? Så det er greit nok, det er synd at, det er synd at folk, jeg mener, jeg, jeg jobber med noen som som, som de der fjordhekser, altså, så jeg, liksom, jeg nevnte The Blair Ridge Project. Åh, oh, sa du Blair Ridge eh, De visste ikke at det var en spoof for The Blair Ridge Project. <laughs> det er ganske ille. Altså. Det er, det er, veldig ille. Mm. Eh, men det, det, er det landet vi bor i, da, tydeligvis, ja, ikke sant? Så, sånn er det. Men ja, tilbake til The Battery, altså, som du sier, veldig inspirerende dokumentar, og du får bare lyst til å mm. grave i skuffen etter det manuset du, du hadde liggende. Mm. Men det er jo det her vi må gjøre, ja. Eller vi skal gjøre, det er jo det. Det er det. Mm. Uh, vi, vi, kommer sikkert til å snakke med henne på podcastet, men vi satser på at eh, faktisk eh, kameraene ruller til neste år. Ja, og vi har vel også sagt før juni, mm. målet. Ja. Det her kommer vi tilbake til. Kommer tilbake til det. Mm. Nei, men The Battery, jeg må bare si det, når vi så den igjen her om kvelden her, eh, jeg, jeg, så den eh, i begynnelsen av 2013, jeg har ikke mm. sett den siden, men jeg er obsess over den filmen etter jeg så den. Jeg var bare sånn, jeg var glad da, altså, jeg var så inspirert, jeg var så, altså, det det er, en zombiefilm, men det er jo ikke det i det hele tatt, altså det du sitter igjen med, hvordan de to karakterene har det, hvordan de snakker sammen, og de sitt syn på verden, om så mange ting, ikke bare det at det er en zombieapokalypse, men den snakker om menneskelig natur også på så mange måter, ikke sant? Og så er den bare veldig charmerende, den er rørende, og den er morsom, jeg ler seg skriker av den filmen. Jeremy Gardner er bare helt fantastisk, og han ikke bare han skrev den og regissjert den, han spiller hovedrollen, han er, han er så fantastisk bra i den filmen. Og musikken, kjempebra. Rock Plaza Central og sånne ting. Dansescenen, når han danser med flasker i munnen, mm. det, det, det, er så priceless at det er, nei. Uh, så The Battery, den... Uh, den er vanskelig for folk i Norge å få sett merker jeg. Den er jo ikke ute. Hvis du har en konto på Amazon, så kjøper du bare DVD-en derfra. Du har jo ikke noen unnskyldning. Du har ikke sånn noen unnskyldning. Men jeg, jeg, merker du det, Jan? Noe helt annet, men folk virker som en sånn motvilje mot å kjøpe fysisk uh, ja, uh, Er det ikke på en streamingtjeneste? Nei, fuck it, og venter etter det kommer. Jeg, ja, jeg er litt lei av det. jeg merker en ting. Det vil ikke ta liv av deg om du kjøper en jævla Blu-ray en gang i tiden. Liksom. Nei, det vil ikke ja, det. Men uh, la meg også si en ting som irriterer meg litt med hele streaminggreiene, det er at folk begynner å få så lik smak nå du prater, jeg prater film med folk, så prater de om alltid. Ja, men, men sånn, ok, så jeg tar en film som Sinister nå Ja. Som tydeligvis ingen faen meg så når den kom ut, for det er først nå alle jeg kjenner prater om den, for nå er den handlet på Netflix. Ja, ja, den har lagt litt på Viaplay men etter den kom på Netflix, så har jeg fått meldinger fra folk jeg ikke klasse med i fjor. Har du sett Sinister? Har du sett Sinister? Ja, jeg så Sinister når Sinister kom ut. Ikke sant. Og ja, den er kul, den har litt teit slutt, men lyd, sound design er fantastisk, den er creepy som faen. Og den beste filmen Derricksen har laget i hvert fall, det er ingen tvil om. Ja, den og... Ja, ja. ja okay. Er den egentlig bare en uh, Emily Rose? Nei, den er kanskje ikke bære, det er bare det at jeg... Men begge de to filmene er jo ja. filmer som har mangler og problemer. Ja, det er det, men begge to er jo noen av de bære mainstream horrorfilmer som jeg lager. Det er helt sant. Men uansett, jeg har sett den, ja, ja. og, og det, jeg har moved on now på mange måter, men nå plutselig så sitter folk her som Johnny Come Lately, så øh, akkurat sett Sinister, og så, men, men sånn ser jeg hele veien, og mener, det er greit nok, jeg er cashen i dag, vi sitter og ser Friends igjen, for det er lagt ut på, på Netflix. Ah, må du sitte gjennom Friends? Nei, nei, nei, jeg må ikke, jeg vil sitte gjennom Friends. Ah, okay. Jeg synes det er kjempekoselig. Ja, sånn er det bare. Jeg mener, er en Seinfeld-fyr. En Frasier-fyr. Ja. Uh, og jeg kommer vel alltid til å se litt ned på Friends sånn veldig sånn... Jeg ser ikke ned på det, Nei, det er bare ikke min greie. Ok, det er feil, feil ordvalg. Og de er jo ikke morsomme. Chandler... Jo, jo. Nei, det er så... Chandler og de her teite kommentarer. Altså, han sitter der og liksom nikker til kamera. Var ikke det morsomt der? Var ikke det? Det er liksom bare så jæva Ja. Nei, men, jeg, men, men, nå er jeg bare inne i det, så nå bare koser jeg meg. Men, men det er litt av problemet med streamingtjenester, det er at vi står som kur i et fjøs, og så kommer det noen folk og bare, å, her er maten deres, her er fôret deres, og heller den der foran. Og så, så, så, blir vi en sånn nasjon der alle har sett det samme, og bare prater om det samme, og det, det er ingen som, du har jeg er redd for å miste de folka som faktisk sitter og... Jeg husker før, de hadde, folk, sånn- de hadde sånne, ja, i kveld skal vi ha en sånn rigemaraton. Ja, ja. ja sånne, sånne ting sånn der. Kan, sånn, og folk hadde sånne private filmklubber rundt forbi der de møtte seg en gang i morgen, mm. og så så de liksom, i kveld er det delikatessen! Mm. Og så er det alle sånn, kult liksom, mm. det er mm. fett, Hva for det er det, liksom. Ja, ja. Mm. City og Lost Children, det er da sånn Jeanette-kveld, ja, ja. Eller, Altså... Mm, nei, sånn, altså, jeg vil bare ikke at det skal forsvinne, for at folk er redde for å bruke 150 kroner på en DVD eller en Blu-ray. Eller at de må, liksom, å, må jeg skrive inn bankkortnummeret mitt her, og så må jeg sitte og trykke klikk på faen. Du har allerede skrevet det inn ja. Eh, for å få en eh, Netflix-konto. Ja. Og, og, og, en ting til, det er ikke, det, altså, det, det, du trenger ikke kjøpe filmer hele tiden, men har en liten hylle da, og den filmen, den går ingen vei, med mindre huset ditt brenner ned, så har du den filmen til den mm. dagen du dauer, ikke sant? Og på Netflix så blir den fjernet før. Eller, ja, hvis du liker det, det er kjempeirriterende når det er ting du har tenkt, det skal jeg se. Det skal jeg se. Ja, ja. Det, er, det som med Fellini etter denne her, mm. jeg skal mm. endelig se den jævla filmen. Jeg har tenkt å se den i 12-13 år, ikke sant? Jeg føler meg som eh, mindre mann, egentlig, for at jeg ikke har sett den filmen. Og da skulle jeg sette meg ned, ok, nå, er det dagen, ikke sant? så er den fjern. Mm. Da har de puttet inn ikke sant, 8 mm med Nicolas Cage i stedet. Ikke sant, det er liksom, ah, det er... Den kom ut av stemmen, jeg har ikke sett siden jeg kjøpte den på VHS back in the day den kom jeg ut. Jeg satt den på i bakgrunnen, faktisk. Ja. Um, det er vel Joel Schumacher sin eneste film som jeg klarer å se. Ja, ah, kanskje Tiger eller noe. Den er ikke bra. Nei, den, ja, sånn, men uh, ja. ja. Nei, jeg, whatever. Men The Battery... Mm, ja. Fantastisk. Få kjøpt den på Amazon. Den er vel ute på i UK? Ute i UK, ingen ekstra materiale. Nei, det, det, som er kult med den versjonen her er fra Shout Factory. Ja, ja, og der du får begge posterene Du får ja, eh, du kan flippe coveret. Flippe coveret, mm. det, det, er dokumentar om rock, uh, rock, uh, rock Plaza Central, det, det, bandet. Uh, det er en lang making of, det er et kjempebra kommentarspor. Ikke sant? Nei, mm. det, det, det, 150 kroner for det, det, er det verdt. For en av de beste skrekkfilmene som er laget de siste fem årene. Ja, det er jo det. Mm. Ja, uten tvil. Ja, så, men hvis du bare vil se filmen, så kan du få den for 6-7 kroner fra Amazon UK. Ja, ja, du kan det. Og ikke ha en sonerfri spiller og alt det der. Mm. Selvfølgelig. Men se The Battery. Kan vi ikke bare si det, for det er, vi fikk ikke sagt det ettertrykkelig nok i fjor heller. Nei, det er, det er, den, det er den, morsomste og, og mest opprivende og underholdende zombiefilmen. Intelligent. Og, ja, den er helt fantastisk den bra, er, altså. Mm. Den, er, den, er, det. Det er et mesterverk. Ja. Det vil jeg bare si, og her mener jeg det så ettertrykkelig. Så mm. The Battery, nå må dere bare få sette The Battery. Så, ja. Skal vi da, Jan? det var en veldig løs og grei episode der. Det var sånn jeg vet ikke om den er grei, men den er for løs. det er veldig greit for meg. Jeg trenger ikke konsentrere meg om noen ting. Ja, eh, skal, skal, vi bare snakke litt om TV nå? det kan vi sånn- gjøre. Uh, vi er jo nå, det er sånn TV-høst. Det er jo det. Uh, jeg følger med på, nå er det, hva mener, hva er det jeg egentlig følger med på? Mandag? Ta det, en, det fra en, kant. Ta det fra Mandag, nå har jeg jo bare The Walking Dead igjen på mandag. Ja. Boardwalk Empire er slutt. Om vi går tilbake og snakker litt ekstra om Rocket. Så mandagen ser jeg The Walking Dead. På tirsdagen ser jeg Comic Book Men. Ja, jeg ser det. Yes. På onsdagen ser jeg Sons of Anarchy. Ja. Uff. På torsdagen så ser jeg American Horror Story. Åh, du har ikke gitt Freak det? Show. Nei, du har ikke gitt det? Ja. Jeg ser Freak Show. Uh, og nå på, det vel søndagen, så ser jeg Hell of Ja. Mm. ja. Uh, jeg, ser, jeg, ser på, jeg ser på fire av de. Jeg ser på Walking Dead jeg ser på Comic Book Men, jeg ser på Sons of Anarchy, og jeg ser på Hell on Wheels. Mm. Det er en av de seriene som jeg virkelig, virkelig, virkelig liker. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Jeg, synes, jeg, tror det er samme serien, men liker begge. Det er Hell on Wheels. Det er Hell on Wheels. Ja, den er veldig bra. Altså. Veldig, altså. veldig bra. Den er det. Uh, eh, uh, eh, Sons of Anarchy for meg nå er et pliktløp. Jeg kommer til bli ferdig med det. Ja, for jeg har sett, jeg har brukt så mye tid og, og penger med å kjøpe episodene og kjøpe DVD-er og alt det der. Tid og penger og energi. Så nå skal jeg skal se hvordan det her går. Det er så mm. enkelt mm. som det. Ja. Eh, men jeg koser meg ikke stort, altså. Nei, jeg savner Ron men jeg savner mange andre skuespillere, det er en ting. Eh, men jeg savner god skriving, eh, god storytelling. Men det har vel aldri vært spesielt bra skrevet? Nei, altså, men jeg føler det har vært bedre enn det her, altså. Jeg føler de første tre-fire sesongene var på et litt høyere nivå. Jeg føler de burde ha sluttet, for jeg synes jeg. Men jeg føler at det har gått nå i, i to... Det er nå, jeg føler allerede nå har det minst gått to for, mm. sesonger for langt. Det burde ja, lagt på fem sesonger. Jeg mener, det er kanskje... Jeg, jeg liker, eh, jeg liker Nero. Veldig. For man er litt sånn, hvor halliken med et hjerte av gull, ja, ja, liksom. ja. jeg, jeg, jeg, ikke et sekund, men, men jeg, liker, liker fyren. Ja, og han uh, spiller jo veldig bra. Ja. Dayton Kelly sin karakter, han Unser, ja, han gamle politimann, han liker det. så altså, minner han meg om Deadwood også, da. så, det, det er jo det pluss. Så det er to karakterer jeg synes er, synes er ålreit der. Eh, resten har også altså, sånn som Charlie Hunnam. Jeg må bare innrømme det, jeg liker ikke Charlie Hunnam. Jeg liker han i Pacific Rim. Jeg bare liker ja. den der guttaktige Han klarer faen ikke å holde på den amerikanske aksangen. Han burde, hvorfor hadde han i, i, Pacific Rim, sånn som er en sånn, nå snakker vi om Pacific Rim. Nei, det har vi gjort, det har akkurat det her har vi pratet om før. Ja, ja, ja. Den, den, den filmen vil ikke gå noen vei. Men, men, men han, ja, ja. folk prater han ikke bare... Nei, men... men vi har, vi snakket om det? Ja, ok, greit, vi snakket om det før. ok, ok, ok. Mm. Um, ja, ok, men ja, han, han, er jo fryktelig sexy da, jeg ser den liksom, jeg, altså, ikke det at for min del, men jeg kan, jeg kan, se på en mann og tenke at, ja, ja, jeg skjønner, jeg skjønner hva damen Men han er en sånn men... fattig manns Brad Pitt, egentlig. Ja da, han er det. Han kommer aldri til å... Han burde bare tatt den Fifty Shades of Grey-rollen, og så hadde vi blitt kvitt han. For da hadde ikke jeg noen grunn til å like han litt fordi han har vært med i Pacific Rim. Og han skal jo være en av hovedrollene i, i of del Toro i nye film, ja. Crimson Peak. Ja. Så. Men jeg har ikke noen voldsomt problemer med det. Nei, da, men det, jeg, problemer, jeg, kan godt slippe han. Altså, estetisk alt det der, så passer han rollen han spiller i Sons of Anarchy på sett og vis. Ja. Og, og, han er et greit knytepunkt, men, men, problemet mitt er at jeg hater han. Mm. Og, og, og, serien er så dårlig skrevet at serien klarer ikke å bestemme seg for er det her et karakterstudie, eller er det glorifiserende, og så vil mange si, ja, men det er jo bra skriving, du skal ikke dømme karakterene dine. Nei, du skal ikke det, jeg vil ikke at Søtter skal dømme han heller. Men jeg vil ikke heller se han massakrere folk med rocka musikk i bakgrunnen, der det er, yeah, go! Men det er sånn, glorifisering, ja. Men det er mm. rein glorifisering, og det er ikke bra det heller. Hvis du skrur på turboneger, eh, som de gjør innimellom, og, og, og, og meier ned folk for fotet, ja. det ser jo kult ut. Ja, eller de tror, eller de tror det ser kult ut. Det så kanskje kult ut på 90-tallet. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, men kan, det er jo glorifisering. Det er det. Jeg mener, de, de gutta her, og så er det en annen ting som moral med at du kan, du kan kastrere for å pisse på de, eh, stikke de i halsen, voldta de. Voldta de. Men du kan ikke banne, Det er nok en sånn der typisk FX-bullshit. Det er det, og AMC, ja. Sånn ja. The Walking Dead. Det du, det er ikke grenser for hva du kan gjøre vold, men når det gjelder vold, mm. du kan ikke ytre et banneord, ikke sant? Nei. Det er bare så dårlig. Og de bikerne her, de hadde ikke gjort annet enn å banne, ikke sant? Nei, de hadde ikke det. Så det, det, er, jo, det er jo fryktelig dårlig. Nei, jeg har store problemer sånn som ikke mest på det at det er en serie som virker som den har holdt på for lenge, og som eh, virker, den virker litt sånn... Den er så repeterende, repeterende. for hver sånn. sesong er en ny antagonist, ikke mm. sant? Mm et, et, et, nytt problem, ikke sant? Og det, det, bare går igjennom det samme om igjen, om igjen. Ja, og, så... og, karakterene har de samme samtalene mm. hver jævla episode, føler jeg. Mm. De står bare stille, og de, de stille, og de banker her i veggen, og vi har fortsatt det samme dilemma. Mm. Vi kommer ikke overens her, vi kommer ikke overens der. Så er det sånn, tenker jeg... Det er veldig såpe, da. Er det sånn livet egentlig er, kanskje, men... Det blir ikke bra TV av det uansett, Nei, altså. Det. Um, og jeg føler det at det er sånn, vi vet nå at Gemma Gemma drepte Tara. Ja. Spoiler! Ja, men, og det å sitte og se på Charlie Hunnam sin karakter Jax, at han skal ut og ta hevn, og vi vet alle sammen at det er her og, og, det er bare, de bruker så vanvittig lang tid på det her, og det er, sånn, det er, ikke interessant i utgangspunktet. Og med eksposisjonen av mm. hun som sitter og prater liksom til Terra. Og, ja, det, det, er eh. veldig mye dårlig skriving, og mm. prater, altså, prater med speil som de gjorde veldig mye forrige, forrige eller prater. Veldig mye dårlig eksposisjon av Mm. Og, og, serien er veldig sånn, veldig forutsigbare. Du vet når sjokka skal komme, ikke sant? Eh, mm. Og, og så er det en ny sånn side-mission der vi var og vi må ta de, vi må hjelpe, vi må gjøre en tjeneste for de og de, mm. og så får du, se, får du se de drepe noen og fucke noen opp, og så er det go, sons of anarchy, ikke sant? Og ja, og så etterpå så er det ingen som bryr seg. Ingen som bryr seg. de, har akkurat drept en, de har drept ti stykker, og det har aldri skjedd. Og så altså, vitser de litt, det er mm. ingen som er psykisk ustabil. Nei, nei, ingen av de, det er ikke det i det hele tatt. Mm. Det er fryktelig dårlig skrivet. Nei, det er det, men nå, det er akkurat det, jeg ser Sons of Anarchy, Anarchy, bare for å si det ferdig. Det er jo et mm. pliktløp. Pliktløp. Uh, så det, er, men er, er Kurt Sutter, er han tilbake i stedet? Jeg tror han er tilbake. Han er tilbake i stedet han er det. Ok, jeg er sikker på det. Ja, men da er vi enige om det. Uh, comic book som jeg ser på på tirsdagene. Ja. Jeg ser det på fordi jeg er kjempefan av Tell Em Steve Day-podcastet til Walt Flanagan. Walt Flanagan. og Brian Johnson og, og Q. BQ, ja. BQ, um. Mm. Eh, Kjempeartig podcast. Og jeg elsker Kevin Smith. Ikke, altså, det, det, for å sitere Jeremy Gardner, jeg er kanskje ikke, er ikke den største fan av alle Kevin Smith-filmene, men jeg elsker Kevin Smith. Ja, jeg, han, han er bare sånn jævlig kul. Og jeg, jeg mener, Clerks og Chasing, nei, eh, Moral Rats og Chasing Amy, alle de tre filmene der. Ja, det er sånne slacker mm. nerdekomedier som jeg har sett så Ja, mange. samme her. Ja, Og, og, jeg mener, Clerks blir jeg aldri ferdig med, ikke sant? Nei, sånn akkurat på Viaplay. Streamer den som en, eh, som en sang. Og, men, jeg, men, jeg, elsker Kevin Smith, bare hele fyren. <laughs> det var jeg faktisk, sorry. en film jeg har sett i det siste, Clerks. <laughs> men, men ja, han har jo virkelig funnet seg selv litt på nytt igjen av Kevin ja, Smith med at han, liksom, Red State som er en, kanskje de beste filmene sine. Det er det. Eh, og nå kommer Tusk, som jeg gleder meg veldig til å se, som har blitt slaktet men jeg, eh, jeg, jeg hørte på The Carpenter and the Walrus-podcastet, der, de, der den til, til Smodcast da den filmen ble skapt på en måte. Ja, ja. ja så, så, Arne Mosher som bare sitter og bullshit Ja, de har funnet en sånn Jeg husker den episoden. brittisk, sånn, nesten sånn britisk Craigslist-greie, der den mannen Og det viser seg å være en hoax da, hele greia de baserte det på, men når han fyren som lagde hoaxen har vært på smådkast ikke sant? Ja, men, men nei, jeg, jeg, er bare veldig fan av smådkast og, på, og ikke Og Kevin Smith generelt. Det er litt generelt. mye hasjfnising og alt ja, det. Faen Kevin Smith er Kevin Smith. Han er det. Og jeg hører på Fatman og Batman. Og du hører på ja, jeg, jeg hører på alle ja, podcaster på... Sånn batman Ikke heller, men jeg hører på det, for det, for det er Kevin Smith. Ja. <clears throat> Jeg elsker Hollywood, Hollywood Babylon. Jeg er sjef, det er det. Ja, og Icel Comics til Mike uh, eh, Saplik og Ming. Ja, jeg hører på det. Jeg, hører på... Ming så veldig godt. Nei, men ikke sant. <laughs> Men comic book, men det det lider av, det er, jo, det er jo ikke scripted, det er jo ikke det. Men det er alltid liksom gimmick. Men det er veldig eh, oppsatt. Det er litt oppsatt i ja. tider, det at, å, nå skal, de, nå skal gutta på The Stash ut og gjøre det. Ja. Og, og, de beste episodene i Comic Book-men er når de bare er på uh, The Secret Stash, og, og, og, gjør det de vanligvis har gjort. Det, det er vi ikke. Bare folk kommer inn med kule ting. Det, det jeg vil bare se det. Ja, det holder lenge. Jeg husker sesongen mm. 1, når, når episoden var nesten en time lang. Da var det egentlig bare det. Folk kom bare inn, mm. og jeg satt bare med, med nørdereksjon i en time. Liksom, jeg, jeg grua meg til at episoden skulle ta slutt. Nå er det sånn, ah, ok, det var en kul scene i den, men resten var egentlig bare sånn stage og bullshit. Ja, men det var en sånn kule ting, de som kom under Godzilla-spillet eh, til Sunday Jack, og ja. Det, det, det, har vært eh, denne sesongen til nå er jo bæren forrige, føler jeg. Etter nå, uansett, eh, den kan si noe at det er litt sånn stage av tingene mellom sånn, ja. men det er en serie, jeg bare koser meg. Mm. Jeg gjør det. det ikke, jeg har ingen guilty pleasures, jeg skammer meg ikke Nei, nei, nei, nei, altså, ikke, jeg, jeg, bare ser, ser, ser på det koser meg med det. Um, men det kan til tid bli litt corny. Men det er fortsatt en, det er, en fire mannfolk, eller fem, det er hvem som heter, ja. som jeg virkelig synes er, er fine karer. Så jeg bare, jeg bare liker. Og som mm. faktisk er, er, har holdt barn i seg i livet, da. Det, ja, ja. Jo, mm. elsker jeg jo. Jeg mener, jeg bygde Lego her om kvelden, ikke sant? Så... Nei, det er Lego-kveld på natten nei, ja, det ble natt, ja og eh, la det bli mange av de fra fremover. Jeg bygde Jabba Sail Barge. Jeg fikk den på salg. Jeg fikk den, den kostet jo 1400. Jeg fikk den for... Uh, jeg bytta. Jeg bytta en overveger som jeg ikke likte. Uh, og så betalte jeg litt mellomlegg. Så jeg fikk den for 800 nå. Ja, ja, ja. Det var kjempekul, det var veldig gøy å bygge. Jeg bygde jo den her eh, Mo Mos kantina. Ja, den har jeg bygget tidligere, den er feit altså. Eh, jeg har jo flere sett liggende nå, men, eh, men neste jeg kjøper blir vel Imperial Walker, tenker jeg. Mm. Det ser jo kjempekul ut. Hva er det du har liggende? Jeg har, jeg kjøpte jo her forrige lørdag, kjøpte, fikk jeg en god deal på Toys R Us, jeg kjøpte Jabba's Palace. Ja, nice. Fikk jeg for 700 kroner. Ja, Tua Palace og seilbargen. Ja, mm. og så har jeg jo, som jeg fikk av du i bursdagen, som jeg har ikke bygd, den uh, The DeLorean uh, fra Back to the Future. Nei, jeg tror ikke bygge den. Ja, og så har jeg en sånn liten Star Wars-greie til med... med uh, Droid Escape, ja. Ja, ja den har jeg bygd. Jeg har den, jeg har bygd den også. Mm. Så jeg har litt å bygge på, men, men jeg, nå vil jeg bare ha mer og mer, for nå er jeg jo helt besatt. Ja, det, sånn, sånn det, er helt håpløst det der. Men tilbake til TV-serien. skal vi se American Horror Story? Oh, La meg bare si en ting der først. Jeg så 35 minutter, nesten hele første episoden, og så bare stoppet jeg. Jeg gadd ikke mer, for jeg orket ikke se på Jessica Lange være mystisk og litt sånn bedrevitende og kjederøyke og være liksom sånn classy, men skrullete dame. Jeg orket det ikke en gang til. Og jeg, jeg orket ikke tonen i serien en gang til. Ok, men det viser at ikke du har sett sesongen. Ja, det er jo... Okay. For det at hun, hun, spiller ikke den rollen her. Nei, det kan være... det, det, er, det er det det er å skjule seg bak, men egentlig i denne her, det... så er jo en veldig redd, veldig usikker, patetisk og faktisk dum dame. Fair enough, mm. det er bra, det er godt å høre, det er bra, men, men i første episoden, første, så var det ja. det inntrykket jeg fikk mm. en gang til. Ja. Og det var en turn-off, for nå, det her er fjerde gangen i så fall, ikke sant? Og det var ikke, det var ikke jeg interessert i. Nei, nei. En kul mm. intro. Musikken har jo det, det elefantemannen. Ja, ja, ja. Veldig kul intro, men så er det sånn, igjen akkurat som True Blood, enda en kul intro som ikke har noe til å back, liksom kan ikke backe opp introen. Jeg, jeg, jeg, sliter litt med, med, med det jeg sliter med, med denne serien. Men jeg serien. stopper da, i hvert fall. Ja. <clears throat> Jeg ser på det for deg, det er ikke noe liv. Og jeg klarte heller ikke å se ferdig sesong 3. så åtte episoder, og jeg, jeg måtte gi meg. Jeg klarte ikke meg. Ferdig, men, ja, men jeg, jeg, jeg klarer ikke min serien episode i uka. Ja, og, og, hun er heller ikke noe fan eh, lenger, men for det, det er mye begge enige om, jeg min, og det er at serien har ikke noe sånn vanvittig driv lenger, det er ikke noe historie der egentlig. Det er bare sånn, og, ok, og det, det, det, det er ikke noe mystikk. Nei, det er ikke noe mystikk, og det er ikke noe sånn vanvittig, det er nye ting, som, elementer som kommer inn hele tiden, og så er det noe som bare forsvinner igjen, så, så det, jeg føler ikke det går noen vei da. Jeg føler bare at det er der, og det skjer litt ting, og det, det er mye sånn, ja. sånn som sist så var det en scene men, men ja. der, han lobstergutten fister, og damen som begynner å blø, og det er damer med tre pupper, og så er det sånn, vi, ja. Men det er sånn sjakkfaktor. Ja, det er det. Nei, nå tror jeg nesten jeg må... Ja, nå må du se den. Fisting og blod, jeg hvordan kan jeg ikke se? Nei, kan jeg ikke se? Nå, nå, når, du, når, du, reiser i kvelden nå, så, klærer jeg meg nakne så ser jeg på Møken Holstad. ja, ikke det. <laughs> Men, men jeg, jeg synes egentlig serien er blitt... Jeg, jeg, er glad ikke Jessica Lange skal være med lenger, egentlig. At, eh, men, men, igjen, hun, hun, er jo en jævla god skuespiller. Men i denne serien så har hun sunget veldig mye på sånn gebrokken... Eh, sånn tysk-amerikansk eh, aksang Jeg så noe med på Twitter. Men ja. igjen, jeg så en av sangene og sånn, hvorfor, hvorfor tar de ikke sanger fra perioden? Nei, jeg vet det, det er slikt. De, men det er jo for det, det er 14 år gamle jenter som ser på det, så de må ja. ha noe de kjenner igjen, ikke? sant? er klart det. Nei, jeg synes hele greiene bare blir veldig tullet, altså. Det det. Mm. Så, nei, og det er en som var, jeg synes ikke til og med klovnen som alle synes er så kul, jeg synes ikke det er tøft en gang, jeg bare synes det er irriterende. Jeg, hater klovnen. Jeg hater klovnen, og det er det beste de kunne komme opp med. Skule killer clowns, liksom, mm. jeg mener, hallo, men det er... Nei. Nei. Nei. men det er ikke godt nok. Det er bare ikke godt nok. Altså. Og jeg føler jo det, at eh, ikke noe galt med det, men, men, men, problemet mitt, altså liker du det, så liker du det, men, men det funker ikke på meg da, for jeg liker å sitte og undres på hva som foregår, jeg liker litt mystikk, jeg liker eh, eh, et driv da, til, til å komme meg videre i mm. historien, mm. men eh, i American Horror Story så har det alltid vært alle korta på bordet, ikke i første sesongen så mye, og litt mystikk i andre sesongen, men det er alle korta på bordet, antagonistene er protagonistene, ikke sant? Mm. Og det er akkurat som Adams Family, eller, eller eh, TV-serien The Black Shadows, ikke sant? Mm. Vampyrfamilien. Du følger jo... Så henne er spenningen henne, ikke sant? Du har ikke en, ja, du har ikke en inn da, du nei. har ikke en fyr eller en dame du følger. Sånn, det er som det Covenant i, tredje sesong. Altså, det var ikke noe mystikk der, for du, du følger... Du følger jo heksene, ikke mm. sant? Så jeg mener... Ja det, det, jeg mener, der faller det litt flatt for min enn mm. meg en gang. Det, det litt, men det, er en plass til sånn for, Ja, men det er der første sesong litt funket, der denne funket litt. For det at... Uh, det var en familie funket. det skjedde med, da. <laughs> ja. det var... Nei, akkurat det. Uh, sorry, jeg bare snakker litt feil her. Uh, nei, det var derfor jeg likte første sesong. Ja. jeg i hvert fall likte den litt grann. For der var det en familie som tilsynelatende vanlig der det begynte å skje rare ting. Ikke sant? Så, så, der var det litt musikk i det minste. Det det. Og sesong 2 var ganske kul til tider. Men sesong 2 er bare, bare crazy. crazy at ja. det blir gøy. Det um. Men nå er det jo mange fans som sitter og snakker, åh, alle sesongene er faktisk koblet sammen, og du ser litt sånn små ting til det selv, men er liksom, jeg er ikke fan nok til at jeg gidder å bry meg om det. Nei, nei, nei. Det er bare sånn, jeg orker ikke. Jeg må bare si, jeg, jeg har meldt meg ut av American Horror Story-greiene. Ja, altså. I'm good for you. Kommer det en varulvsesong eller noe, så skal jeg se det. Men da viser det seg jo bare at du følger en eller annen deilig fyr som er varulv, og så er ikke det noe kult heller. Så jeg, jeg vet ikke, fuck it, jeg gidder ikke. Vent litt, du har en serie som... Det er jo Penny Dreadful du snakker om da. Ja, ja, det, det, det Nei, nei, Josh Hartnett var varull, det visste jeg fra andre episoden. Takk skal du ha, jeg hadde <laughs> faktisk tenkt å se det ferdig. Ja, jeg visste at han var varull, men jeg sa til Cashman, han er varull, og hun sa, ok. Og så kom det siste... Du, jeg vet ikke, jeg har lista over ting du har gitt med som jeg ikke hadde tenkt å høre, den begynner å bli så lang. <laughs> jeg mener, jeg hadde tenkt å slå i hele noen timer med det her. i en Penny, eh, det er ikke verdt, det er ikke verdt, altså. nei, nei, ikke det. Men eh, det viser seg at han hadde helt rett til han var mm. Men det sparte de helt til siste episoden, altså. Mm. Ah, nok om det. Altså, jeg synes American Horror Story er, for meg nå er det dødt for meg, ja. altså. Ja, men det er greit, du trenger ikke snakke mer om Nei. det heller. Um, så recap til nå, Sons of Anarchy suger milevis. Mm. Uh, jeg har sluttet, og du bare tvinger deg til å se på American Horror Story. Uh, Comic Book Man er artig. Ja. Eh, la oss ta det, den siste negative nå, eh, før vi snakker om Helen Wheel, så er The Walking Dead. Mm. Det åpner nå knallstert. Ja, det åpner knallstert på etter. Det ja, ja. ja Jan, igjen den, tilbake til den negativiteten inntil den serien her. Mm. Bare jeg og du er helt enige nå, ok? Men rak det av deg til de første to episodene i denne sesongen, for Nei. det var faen meg kanon, altså. Ja, det var ikke perfekt. Nei, men hva er, det som er perfekt, da? Ja, men vet, ja, vet, vet, vet du hvor irritert jeg var når jeg satt og så den første episoden, eller? Når, når Rick og, ja, jo, vent litt, ja. jeg har en ting Og med en gang, det åpner svagt faktisk ja, med en gang, den de blir dratt ut til tømmene Liksom Deus Ex Machina Det, er så, det, det, det var kleint, så kleint. Greit, jeg gir deg De burde ha kakka han der eh, fire unknowns, ja. og de andre fire fra gruppa, mm. the group, ikke sant? Ja. Og så begynner de å, å kakke i De tre er ukjente. Men ja, det var mm. to ting som irriterte meg der. For det mm. første, så begynner de med det ukjente. Og så, der kom det der bannegreien tilbake der, fordi du ser de slitter faen med halsen i sin, mm. og så kakker de de hauget, og det er så grafisk, og det er så voldelig. Ja. Ingen som kan banne, fuck no, dere kan ikke, liksom. Det er så jævlig, dobbeltstandard. Ja, det, er... det irriterte meg. Og så, når de er ferdige med de her stakkerne da, så begynner de å ståle de skal til Nå så... ringer du en telefon, ja, ja. eller... Det, og det var så billig, det var sånn, ah, det irriterte meg. Men så eksploderte alt da, og så var det, så var det Men da var det bare Carnage, ikke Var det. Så det var men, moro. Men, men, det er jo tydeligvis Carnage, og, og bare sånn full krig da. De episode, det er de gode på. De er jævlig gode på det. Altså, mener, når det er full krig i The Walking Dead, da er det topp, altså det, mm, to... det burde bare være det. Ja, men egentlig, og, det, være, jeg mener, når Rick og, og, og, og eh, Daryl og alle sammen um, får lov til å sparke, og de bare flyr rundt med AK-er og tungvulsene spruter. Den jeg liker med denne sesongen får Rick lov til å være litt badass. Han gjør det, og, det er bare... Sytter og klager. Ja, han blir jo, jeg mener, Rick i den første episoden, han blir dradd ut fra den vogna, knebla og skal til å bli slakta, og så 20 minutter senere, hvem kommer og river opp togdøra med en AK innsmørt i blod? Jeg tror jeg twitteret det. Ja. Leaves uh, gagged and bound, returns ja. with an AK-47. Ja, altså, det, det, skal Link, Andrew Lincoln ha. Han er en badass, altså. Ja, nei, nei, nei. Og, og, og, la meg si en positiv ting her, mhm. um, mhm. Andrew Lincoln. Mm -hmm. <laughs> meg. Eh, Andrew Lincoln fra da 1 er, er, har vært gjennomført bra i den serien. Du har lyst på han, du. Nei, jeg vet du noe hvis jeg måtte gått den veien, offer ikke Andrew Lincoln. Jeg, ja, nei, jeg, du snakker om Andrew Lincoln hele tiden. Ja, men jeg gjør det. Jeg, <laughs> kunne, jeg kunne nok mest sannsynlig satt sex med Andrew Lincoln. Ja. Nei da, han er, jo er Ja, men han er det, han. Det, det Han har aldri fått kredd når han fortjener. Ja, okay, la oss ikke begynne å sånn. Ok. nei, nei. Men, men, det jeg synes er skipt, eller sipt. det jeg synes er sikt, det jeg synes er sikt med The Walking Dead, er det at... Um, jeg kommer aldri til å få sex med Andrew Lincoln. <laughs> ja, nei, ikke bare det, men, men det synes jeg... Ah. Ja etter tre episoder nå, så begynner de å switche, ja, så begynner de å følge andre folk. Ja, så altså, begynner sånn, de å ståle fordi at de har 16 episoder. Jeg, ja, det er det. Jeg, det vi vet er at uh, Kirkman sin tegneserie ja. I en periode så den kommer aldri til å slutte Det kommer bare til å fortsette Men nå har han vel egentlig hintet litt om at Kanskje at han har en slutt Han har, han, han har sa det på Nerdist At han, han vet, han, vet sånn cirka slutten virker liksom. ja. Så det kan godt være den tar slutt Men det lite TV-serien under er at de vil at jeg skal fortsette i 17 sesonger eller noe sånt, for at mange, de tjener seg søkker ikke på det. Det er, folk, det, det, er, det er, jo ingen som har sett så mye på TV for lenge som, det de, som, nå, når de ser på The Walking Dead, det er Game of Thrones og The Walking Dead og de tingene. Folk er bare helt, helt frelst, ikke sant? Og, og det, det, er så mye penger i omløp, så det, det, virker bare som at vi må bare hale ut det her så lenge som mulig, og det blir ikke bra TV, altså. Det er derfor den DSX-maken da, scenen på begynnelsen der de, de drar ut tre ukjente og, og setter fire. Ja, fire, og kakker de her før, før Daryl og før den gjengen der. Der burde de faktisk ha tatt en av de kjente. De burde, de burde bare gjort det, for det hadde med en gang blitt en bære serie. Ja, ja det hadde det. Så, så, så, serien lider veldig under at det virker som at AMC vil at det skal fortsette for alltid, altså. Ja. Og de, de, har ingen spesiell retning, det skal i... Og... Nei, de hadde jo det nå, men ja. nå så vi jo den siste episoden at den... Skulle til Washington. Det blir jo... Det blir jo fjernet det, jo. Ja, men de som har lest tegneserien, vet jo hvordan det der kommer til å gå. Ja, ja, ja. for de er jo tilbake mm. der igjen nå. Ja, Nei da, men, men første to-tre episodene synes jeg var veldig underholdende. Ja, og som, det som er med Walking Dead er, du må, så, det er veldig, veldig, noen veldig bra episoder av og til, og så, og så har du en rekke med veldig dårlige, og så kommer det inn igjen. Der det er så, det her er grunnen til at jeg ser på The Walking Dead, ikke sant? Og så begynner du å glede deg til neste uke, og så sier, satan, det var kul. Og så kommer neste episode og sier sånn. Men hvis du har lest tegneserien, så gjør Kirkman akkurat det samme. Han gjør det, han gjør det. Mm. Det, å, det snakket de om på Before Geeks Were Cooler, og det er så sånn. Jeg har bare lest de seks første. For jeg, ja, jeg, er ikke, de er ikke dyre, men jeg har ikke så mye tid, eh, og jeg har ikke så god råd at jeg kan bare... Det er andre ting jeg skal ha. Du, jeg ser i jula det at du mangler Swamp Thing, for eksempel. Jeg, jeg, <laughs> jeg, så, du leste jo Swamp Thing før vi hadde det på norsk. Sånn. Ja, jeg har lest det på norsk, men eh, jeg, ligger bak på det. Så det er andre ting som Det, er det. Det er, det er, det er andre tegneserieting jeg prioriterer fremfor det, mm. men... Eh, men, men eh, de sa på det podcastet Before Geeks Were Cool, som dere burde høre på. Ja, sjekk ut Before Geeks Were Cool, det er um, kjempebra. Der sier James det at um, alle karakterene snakker med samme stemme. Mm. Det er så sant. Det er, sant. Det er så mm. sant. Mm. Og um, jeg vil ikke si at det er kanskje det største problemet i sted. Det er ikke et problem i serien på sett og vis. Problemet i serien er at veldig mange karakterer ikke har en stemme. Jo, og, og når de først begynner å Så vet du at de skal dø. Det er akkurat som eh, med Bob ja. når han begynte å prate litt i episoden om Leis Haget Veien. han ble blitt litt kjepphøy og litt mm. sånn døde. døde. døde. Og det, det hadde vært siden begynnelsen. Så var det for episoder. Ja, T-Dog, jeg husker ikke det. Ja, episoden han der var, så hadde han en stor scene på begynnelsen av episoden. Mm. T-Dog prater på Eller, det um, skal nevnes at Dale var, Dale sånn... var faktisk ganske bra skrevet, ja. men den episoden han snakket mest i var jo den episoden han døde. Selvfølgelig. Så, så, det blir veldig sånn, med en gang du kommer inn på disse... Med en gang en karakter utvikler en mm. personlighet i The Walking Dead, mm. så vet du at de skal på hoggestablen, ikke sant? Og så vet du at du kan ikke drepe Daryl. Nei, Nei, du kan ikke det. Kan, altså, Nei, det, det, vil jeg ikke gjøre, han er jo badass. Ja, ja, men samtidig... så er det er litt sånn- billig at du har en karakter du ikke kan drepe, jo, det er jo det. Altså, han var ikke med i tegneserien heller, så Nei, han kan de gjøre akkurat hva de vil med. Pluss at han er jo en favoritt til de fleste. Han er det. Så med Norman Reedus, jeg mener, er jo, det er jo kult at han har fått en så stor rolle. Det er det for at han var jo ganske obskur før The Walking Dead. Mm. Og jeg likte faktisk noen av de scenene med han og Michael Rooker. Jeg synes de funket sammen. Synes, mm. Veldig bra, synes jeg. Jeg, jeg synes Michael Rooker burde fått lov til å fortsette i serien her, for måten han, han dør ja. på, det, det, ble ikke brukt til noe. Han, han, han, eh, altså han fikk egentlig ikke utrettet en dritt der. Og når han døde, og Daryl måtte kakke han i hel igjen som zombie mm når det skjedde i denne episoden, i neste episode var det som det ikke hadde skjedd, ikke sant? Men det er jo et problem med The Walking Dead. Det er det, det er sånn... men, men, det var liksom døden hans, de var bortkastet på sett og mm. vis, mm. de, de, kunne egentlig ha beholdt ham. Altså, ja, de kunne det. Men, men. Ja. Men ja, eh, men vi... Han gjorde et opprør da, altså, han, han gjorde det, han... Eh, han, eh, han, valgte jo å gå mot The Governor. Han gjorde det, så han hadde en ark i denne sesongen, og det, det var interessant og kult, men... Mm. Men døden sin virker fortsatt litt sånn Det var veldig badass da Det var det, veldig I'm not gonna beg <laughs> ja. er veldig fint Recreer sjef, herregud men det er liksom det jeg, jeg, Men altså, de drepte The Governor så tidlig At han, de kunne egentlig bare la han bli Rookard si sånn. Egentlig kunne, Han er den kniven han kunne gøtta Gøtta The Governor Det var mm. fett Men ja, altså, Mimi har issues med The Walking Dead begge to Men um, Det er the never-ending story Det er det kommer ikke til å se på det. Og jeg, jeg, gleder meg jo alltid litt til neste episode så de har liksom sånn skrotet. Det sier jo stusselige mandagen mine. for jeg mener, når... Stusselig liv. Board, nei, eller, det sier jo litt om stusselig livet mitt her. Men når Boardwalk Empire gikk, ja. da var ikke mandagene mine stusselige. Nei, uh, la oss ta Hell on Wheels før vi snakker om Boardwalk okay. Empire. Da snakker vi om den serien vi, vi faktisk liker nå da. Ja, men det, det, jeg har ikke virkelig så veldig mye å si om... Eh, jeg synes det er veldig... Uh, jeg synes bare det er veldig engasjerende, og som Western-fan så er det bare gøy å se en, en, en kvalitetswestern. Det er det. Mm. Altså det er vel um, ehm, hovedtrekkplasser for meg, det at å få lov en time hver uke nå, å være tilbake i den settingen Mm. Det er bare, det er veldig godt. For det, det er det. westernfilmer, det er ikke akkurat som du kan gå på kino og se en Vestern-film. Det skjer hvert jubelår, ikke sant? Det er jo nesten ingen westernserie. Det er jo en vils nå. Mm. Så, så, så, det var en treat, <laughs> ikke sant? Ja, det, var, det, var, en mm. god følelse. Uh, og så heldigvis er det relativt bra skrevet, og det er mm. mye bra skuespill da. Um, det begynte svagt. Jeg husker piloten så var det sånn, skal jeg gidde å se videre på det her, for jeg følte det var litt for mye eksposisjon, ja, ja, det var litt for glatt og alt det der. Mm. Men det tok seg opp igjen nesten momentant i episode 2, så bare mm. begynte det å gå riktig vei. Ja, det gjorde det, og så fikk du jo Kristoffer eh, Heiedal. ja, eh, som The Swede. Som, ja. Og du hadde, og du hadde Tom, Noonan. Tom Noonan var mm. fantastisk bra. Og nå dukket jo han opp i, eh, i flashback igjen. Ja, i Bloody Kansas. Det var mm, kjempekult. det var. Um, så, så, og Anson Mount er jo fantastisk. Han er jo det. Altså, han er veldig bra. Skikkelig badass. Jeg var veldig i tvil eh, om, om, og jeg syns om han i begynnelsen, men han er bare kjempesterk. Men igjen da, det var en sånn film, nei, en serie mener jeg, det er, igjen, det er en sånn serie som, eh, som venstremann, som det er litt sånn problematisk å se på og ikke irritere seg, for, for men, eh, staten er redusert til ja, store ja, stygge ulven. hvis du tenker på amerikansk historie, er ikke den egentlig ganske vanskelig å forholde seg til som venstremann som generelt, egentlig? jo, jo, den er det. Det er jo, det er jo pionerer og private aktører da, som gikk inn og tjente seg søkkrike på andre folks lidelser, Men, men det, det, og, og, og, det at i det hele tatt staten har klart å temme noe av det litt, er jo et under i seg Egentlig, selv. men det du ser i denne sesongen da, er jo det at den store stygge staten rett, følger de vestover da, og kommer til Wyoming, mm. og skal liksom, nå skal vi temme Wyoming, og måten de gjør det på er jo like barbarisk og kynisk som de her entreprenørene holder på da. Ja, ja. Så serien prøver jo å vinkle litt på det at her skal det, dere, regjeringen skal komme og temme Vesten, men måten dere gjør det på er jo med, med, med bly, ikke sant? Det er bare barbarisk. Ja. Det er det, ikke sant? Så det er jo interessant nok, men heltene her er alligevel entreprenørene og kapitalistene. Og kapitalistene. Ja, det er det, så selvfølgelig, jeg kjenner jo på den. Slaveierne, eh, slaveieren som betalte Nei, det, men det kom tilbake senere, at han, han innrømmer at han ikke betalte det, tror jeg. Ja, det, det ja, jeg kan ikke huske, men, ja, men Så det var litt kul. Ja, mm. um, bare for å glatte over fortiden altså, litt. Um, men, men ja, det, det irriterte meg, og du hadde vel en scene i andre sesongen eller eller første der det er streik, ikke sant? Og, og Hansen Mount som den opportunisten han, han er i den serien, han, han kommer inn der som en bom selv, ikke sant? Og det han gjør er å få sjefsjobb og begynne å og liksom tvinge folk til å jobbe og komme med streikebryter, ikke sant? Så, ja, så ja selvfølgelig, sosialisten i meg sitter jo og skriker, men mm. amerikansk historie er jo, er jo et, eh, altså eh, sosialismen har jo aldri eksistert i USA, ikke sant? Prøvd, har, de prøvde jo med arbeiderbevegelsen og alt det der, men, men det har alltid vært det har, Altså, jeg vil, si den, jeg vil, jo si den, eksisterer, jeg vil bare si den ikke har fått grobrunn. Det, det, det men, mener, den har, mm. den har, aldri blitt etablert. Når du ser på Woblin og alt ja, ja, det der, så mener... Men det det jeg mener, arbeiderbevegelsen og alt det der, de prøvde jo, mm. men det de fikk jo aldri etablert ordentlig, og de, jeg mener, de, fikk jo knekt... John Steinbeck som sier at... Uh, sosialisme slo aldri an i USA, for det, alle ser på seg selv som feilslåtte millionærer. <laughs> ja, men det er jo helt sant. Det, det, er jo det Orwell snakket om, ja. det der at det eh, er vanskelig å få til en, en revolusjon når, når, når, de fattige bare sitter og ser opp til de rike, ikke sant? Mm. Så, eh, så, så det, det, er jo... Det er liksom vi har det i Norge nå, det, det, er blitt så dekadent, alle bare vil være som de rike. Ja, ja, og så mm. de rike er unnskyldt der. De skaper arbeidsplasser, ikke sant? Så mm. det der mentaliteten der ser du jo nå vokser veldig frem her til landet. Noe som er veldig feil. Altså, de som skaper arbeidsplasser er egentlig de som jobber, for de er jo de som kjøper det som de produserte. Ja, selvfølgelig. Og, og, og, eh, jeg sier jo alltid det at greit om de skaper noen arbeidsplasser, men de arbeidsplassene skal jo være verdt en dritt, ikke mm. sant? Det skal være gode lønninger, du skal ha muligheten til å organisere deg, du skal ha alle rettighetene, du skal ha fri, det skal være tariff, alle de tingene. Er det ikke sånn, så, er, så kan du skape så mye arbeidsplasser du vil. Men det du får er bare en gjeng med lønnslaver som mm. jobber for deg, ikke sant? Fordi de er desperate etter en jobb. Mm. mener, du får ingen pluss i margen av meg for å skape samme arbeidsplasser. Det gjør ikke det. Det, det gjør du ikke for å være grei uansett, det gjør du bare for å cashe inn, ikke sant? Nei, nei men, men, tilbake til serien, altså, hvis jeg skal som sosialisere vekk fra, fra, alle de her forjævlige folka i serien, så synes jeg det er veldig underholdende ja, Men sånn er det jo i alle vesten ting. Ja, men jevnt over det, alle amerikanske serier har falt for å fortelle historien til den rike privilegierte mannen. Som slår seg fram. Sånn men, men, bare se på sånn, det er jo alltid folk i eh, Mad Men, Sopranos, Boardwalk Empire faktisk. Også, altså, det, det, det, For det er Boardwalk Empire som vi skal mm. komme til snart. Ja, ja, hadde jo en viste jo skyggesiden Ja, visste jo den det. Men, men, det blir veldig ofte mannen eh, House of Cards som er en drittserie, men som, som er, ikke alltid blir mannen... Se det igjen! House of Cards, som er en drittserie. Ja. Veldig bra. Ja. Uh, den mannen med makt, mannen, uh, mannen, med alle problemene Boss. sine. Ja, den, den, den, hvite, stakkars mannen. Mm. Det, det, det, blir litt sånn til tider, uh, det gjør det. Mm. Men, men, igjen, Helen Wills er veldig, veldig fornøyelig. Og, og, og jeg, igjen, som sosialist så må jo jeg kunne gå ut av den bola mi og si det at Helen Wheels forholder seg til den historiske realiteten i Amerika, uten å ta jeg, altså, men problemet, nå skulle jeg til å si uten å ta side, problemet er at den vinkler faktisk positivt fra entreprenørene da. Den gjør det, altså de blir jo heltene. Helt. Men heldigvis, jeg mm. ser nå er det Jack Webber, mm. hans karakter som spiller representant for regjeringen da, i Wyoming. Han har de faktisk gjort en sånn jobb med nå, at han er blitt menneskeliggjort han er jo da, han er det. heldigvis. men, men Webber er jo en fantastisk skuespiller. Men jeg visste faen ikke at det var Jack Webber. Det er noe med skjegg og stemmen han ja, har lagt. Eh, vi, vi ser jo Vendigo et par ganger i året til Lønnefesten. Vi så den igjen her for en uke siden. Mm og grein og ble litt skremt og alt det der. Jeg elsker den jævla filmen. Den jævla. Jack Webber der er fantastisk. Han var jo, jeg husker jo han fra American Gothic. Ja, ja, med Gary Cole, ikke sant? Jeg elsker American Gothic. Jeg husker han fra remaken av Dawn of the Dead, ikke sant? Jeg har likt han siden jeg var 10 år, ikke sant? Han hadde spillet i Medium. Ja, ja, det gjør han. Mm, men, men jeg, jeg har likt han siden jeg var 10 år, ikke sant? Her, faktisk, ja. Sånn. Og så har jeg nå sett hele den andre sesongen, og nå på søndag så sa jeg navn Jack Webber, Hvem faen spiller Jack Webber altså, liksom, ja, så slo det meg, liksom. Uh, faen, for en eh, rolletolkning han gjør i den mm. serien mm. Um, nei, men altså, hva skal vi si? Helen Wills er bare underholdende, det er skittent og voldelig og, og, og gripende, og følelsesladet er Og jeg liker jo den her episke katt- og musleiken som nå foregår mellom, eh, mellom, mellom um, Cullen Bohannon og, og han... Um, The Swede. Og The Swede. Som For var, ja. de har en sånn, akkurat sånn Blood Meridian til Cormac McCarthy, der du har The Kid og The Judge, mm. som møter hverandre, ikke sant? Og så gjennom livet sine, de rir sammen der, og så forsvinner de, og så møter han The Judge igjen som gammel, ikke sant? Eller eldre. Og de zigzagger gjennom livet til hverandre, ikke sant? Som fiender da, til slutt. Og jeg føler du har den samme dynamikken nå i Hell on Wheels, der de to er sånn nemesis som går gjennom sånn parallelle reiser gjennom livet sine og møtes her og der, ikke sant? Så jeg tror, jeg håper jo at serien kommer til å lede til et sånn skikkelig showdown da, mellom de to. det, det virker sånn. For nå ble jo akkurat serien fornyet til en femte og siste sesong. Ja, det er jeg veldig glad for. Ja, sånn er det. At JMC bare lot den henge i lufta som noe, eh, når de først har sagt A, så sier de faktisk, de går hele veien. de gjør det, det er, ja. Veldig glad for det. Det er en serie de fleste ikke hadde trodd skulle overleve, tror jeg. Nei, ikke. Ja. Men jeg, når jeg ser på Twitter, når jeg ser folk twittere, det er veldig mye damer som ser på det, men det er jo... Ja, det er han er en kjekk, altså. Han er rugged. Eh, han er mm. det, han er det. Mm. men det er jo bra. Ja. Så, Helen Wills i hvert fall, det, det er noe vi, vi, setter pris på. Ja, <laughs> helt klart. Ja, eh, vi er nødt til å snakke om det, men man må snakke om den siste sesongen av Boardwalk Empire. Vi må det. Den ble kort. Ja, åtte episoder, fikk ja. Jeg synes det eneste som trakk ned med den sesongen... La oss snakke om det negative først ja, da. Den eh, burde vært litt lenger. Ja. Spesielt, jeg merket en ting uh, i The King of Norway-episoden, når du fikk Michael Shannon, uh, Michael Shannon uh, sin karakter, Nelson Van Olden, han, han, måtte flykte, og han endte opp i Chicago mm. og, og jobbe for Al Capone. men han etter hvert blir han Etter hvert, ja. Men det, det, der det, det, der han er i siste, mm. siste sesongen. Sammen med broren til Nøkki da. Eli. Eli. Uh, og de to har da, de har gjort et hopp. er det seks år de har hoppet, Ja, En god del år, altså. ja, altså. Det er det. Og det du må gjøre når du må bare kjøpe den dynamikken mellom de to. Du må, du må bare finne deg at det er mye som har skjedd mellom dem. Så du finner ut at, og det her er spoilers, men du finner ut at, uh, at Eli har, har pult kona. <laughs> Rett og slett bokstavelig. Til, til Van Orden. Ja, han hadde et samleie ja, med kona til Van Olden, uh, <laughs> eh, ikke sant? Og det er bare sånn, det viser de i et raskt flashback, ikke sant? Ja, mm. ja veldig skuffet. Det var, bare, og, og, så når man, ok, ja, selvfølgelig gjør det. De, de kunne ha den episode som hadde ledet opp til det, der de hadde vist. Nei, du fikk se mm. hele samleie! Ja, nei, men det er ikke... Hele svært støt av samleie! ja, <laughs> ja. Veldig skuffa. <laughs> ikke... Jeg liker det alt for lite av det, da du får se hele samleie. Ja. Hvis vi kan være seriøst, ja, ja. så, er det ikke det, det var ikke det jeg savnet å se. Jeg savnet å se dynamikken mellom dem. Ja, og se... At, ah. ah. <laughs> <laughs> Jeg savnet bare det. For det er det, det Boardwalk Empire har vært, de har bygd karakterer mm. sakte, men sikkert. Og i den siste episoden så blir det bare sånn, ah, det har gått masse tid, og det og det og det og det, og det, og det har skjedd. Ok, greit. Så det, det ble veldig krasj da. Det ble, sånn er ikke serien til vanlig. Nei, for de har veldig, de har hatt god tid. Mm. Um, men ja, nei, men jeg ser den. Du, du, du reagerte på det da. Um, jeg så jo alt i løpet av to dager. Som vanlig reagerte ikke du på noen ting og slukte alt rått. <laughs> nei, nei, nei. Um, jeg må kjenne da. Nå <laughs> åken det bra det. Det er kjempebra. Som, eh, du hørte akkurat at jeg, ja, at jeg plukket ja, ja, det fra hverandre. Men det blir alltid litt sur når jeg begynner. Jeg gjør det, fordi, men du er, altså, du, du er, sånn at du kan ikke innrømme de kule tingene engang. Jo, jo, jo. Du skal bare drite på det fra store øyne uten å kunne liksom, «Ah, ja, ah, det der var faktisk... Alt med AK-47 når Rick var kjempekult. Det er veldig mm. bra, ja. ja. Veldig bra. Nei, men jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke den her eh, professoriske typen som det er. Nei, det er jo en enkel gutt fra Frola. Ja, sant? det er akkurat det. Mm. Det var noen som ble det fra Frola. det var den irriterende fyr ja, det er jo allerede sagt. Skitne shitlist. Jeg vet at vi har holdt på, jeg vet jo lenger vi... Ja. Og lenger vi holdt på nå. Og bare... Eh, veldig lenge. Og eh, det er knakkryggen Faen, jeg har brillene på og kan fortsatt ikke se, skal vi se. Nei, men du kutter ikke det her. Nei. Det er et løst og ledig podcast. En vi har på der da. Du må se du. Ok, du kan ikke se Nei. det her. En time og en counting. Ja, men det. Ja, ja. ja Veldig fint. Mm. Det er Mye for, for eh, våre eh, blodtørske fans. Ja, det er det. De vil eh. bare ha meg, Dale. <laughs> dale, dale, dale, dale. Jeg sa det tidlig i podcasten vi pratet om Halloween, jeg sa jo henne bodde til og med. Ja, ja, mm. men det er notert det jo. Ja, det er notert. Mm, ja. Hitlisten hans. Gullsmedgata. <laughs> du lever bare ute, du lever ikke ut. Ja, du lever Jeg skal tilbake dit nå etterpå. Ja, ja. Mm. Du skal kjøre meg faktisk, så da regner jeg med at de kan slå to fluer igjen. Jeg skal skue, jeg skal skue en jekk under setet som vi har noe forsvar. Ja, men det er godt. Mm. Jau da. Ja da, eh, Boardwalk Empire, dynamikken mellom Eli og Van Holden, du mm. sleit litt. Jeg slukte det rått. Ja. Eh, <laughs> eh, ja, men det, det, er ikke sant. Jeg, jeg merker jo det at han har, han har pult uh, <laughs> kona til Van Holden med tisen sin. Ja. <laughs> For han var klar for, han var klar for et liv. Men <laughs> i, i den sammenhengen her så fikk jeg inntrykk at det var hun. Ja, faktisk. Hun var klar for et liv. Hun norsk, progressiv, sterk kvinne. Hun var virkelig klar for et liv. Eh, så <laughs> han... Du merker at de får, de får inn sånn her... Uh, we fucked and we fucked and we fucked. Ja, men ja. Lapskaus. <laughs> ja. Flatt brød. <laughs> Mm. Eh, ja, mm. oh, peste mm. flatt. Uh, ja, Nei, det er fine greier. Men um, jeg synes det funket helt greit. Ja, helt greit. Jeg, det var ikke sånn at jeg satt der og rev meg i håret eller noen ting, men jeg, jeg merket det at her måtte de uh, manøvrere ganske raskt da og de hadde mindre tid å jobbe med. Så ja, jeg merket det i noen scener, at her, her, går det litt unna. Scenen jeg hadde størst problem med i den forstand, ehm, det er scenen når Van Olden og Eli blir rekruttert for å ta ned Capone, da. For å snike seg inn og, og stjele dokumenter. Der følte jeg at de kunne ha bygget opp den scenen mye mer. Plutselig blir de blir bøsta. de får en deal, dere skal gå og gjøre det. Plutselig så er de der, og plutselig så er Van Olden skutt, ikke sant? Ja. Plutselig, det var ingen build-up, det var lite tension. Tension kom i scenen når det skjedde, alt det der veldig bra scene. Van Orden gikk ut med et smell, ikke sant? Episk scene for eh, Michael Shannon, alt det der, men det, gikk for fort i svingene. Ja, jeg er enig med at den scenen, altså, jeg er enig i det, men samtidig så har jo karakteren til, altså karakteren Van Orden, altså Van han har jo eh, helt siden han sluttet Eh, som Revenue-agent, ja. så har jo han blitt pissa på han, og fått en pistol i trynet og slått. Han, gikk fra å være en autoritetsfigur til å være en sånn bikkje som blir sparket. Liksom. Og, og, og, det har jo du sett gang på gang at, uh, at Capone har gjort med han. Ja. ja. Så endelig så bare reiser han seg. Så jeg synes akkurat det funket Ja, men, men eh, ja, mm. scenen, akkurat mm. scenen funker, mm. men, men det, er, det, det, det, er, ingenting som bygger opp til det, ikke Nei. sant? Det bare plutselig skjedde, så var det over, mm. Det gikk litt for folk til svingene. Jeg skulle likt å se litt mer oppbygging til den scenen, ja. men uh, det er noe så. <clears throat> Andre ting, mange synes jo det var kjedelige scener der de faktisk, de går tilbake da, så tar de den sånn, de, de, du får jo se oppveksten til Nucky, som går eh. parallelt med mm. handlinga med tilbake. Den så første episoden tenkte jeg, åh, det her blir kjedelig. Og så... Det er jo ikke det det hele. Ikke det hele tatt, det er utrolig, utrolig sterkt. Det er det. Og, og det gir det, det, får resten av serien til å synge på et vis. Altså, du skjønner Nucky, du skjønner fortapelsen. Ja, altså, du skjønner... men du skjønner jo alle situasjoner de har vært igjennom, mm. med The Commodore, mm. Eh, og med Jimmy også, ikke sant? Ja. Og det her takeover som var når Jimmy reiste seg til makten og, og, og, skulle ta byen tilbake igjen sammen med The Commodore, som er faren hans, ikke sant? Den situasjonen, nå forstår du den, mm. hei 100%. Ja, nå har du ikke bare hearsay, og du har hørt, ja, ah, det skjedde den gangen. Her får du se hvordan alt bygde seg opp, og hvorfor alt er sånn som det er, ikke sant, i de mm. sesongene du har sett. Det var veldig, veldig smart å gjøre det på den det måten, det. så det var veldig episk, og mm. veldig ambisiøst å gjøre det på den måten. Og de skuespillene han, han lille gutten som spiller Nucky som ung, og gutten som spiller Eli som ung også, og, og faren de sine, han som spiller faren, mm. kjempestusselig, patetisk ja. mann, som du samtidig jo skjønner, skjønner mm. på sett og vis. Um, og, men, men det jeg ble mest imponert over var han som spilte eh, Nucky som, som, eh, og, som sheriff. Ja, herregud, herregud gravde de opp han. Nei, det er jeg usikker på. Jeg kan huske en annen sted, men Kjell. det der, det, jeg mener hvis, ja, han må få en annen pris for ja, det. det. Det er utrolig imponerende. Ja. Mm. Altså, det har vært litt av TV-året her. Jeg mener, vi har fått True Detective, Fargo. den beste sesongen av Game of Thrones til nå, Fargo, ikke sant? Og, og, men nå, den, den, prestasjonen til han som Nucky som sheriff, mm for meg beste prestasjon i hele år. Altså. Ja, det var eh, helt, helt, helt på trynet bra. Mm. Eh, jeg har alltid tenkt at jeg har alltid tenkt at Boardwalk Empire er en sånn serie der alle de mest interessante karakterene er ute i periferien. Veldig, men, men, men mm. helt frem til nå, ja. for jeg følte med denne sesongen, mm. så kom jeg under huden på, på, på Nøkki, og, og, og, når sesong 4 slutter, så er det sånn, gleder, folk gleder seg til å se Nøkki dø, mm. men når du får se han som en ung og sulten gutt, ikke sant? Mm. Du har visst at det har vært det, for han har nevnt ja, det før. Ja, du har, visst det, ja. men her får du se det, og du, du får mm. nesten gå i hans sko da. Mm. Nei, jeg hater ikke Nucky på slutten. av Nei, der, men jeg skjønte det. veldig godt at han fortjente å dø. Det skjønte jeg. Han har gjort noen grusomme ting, mm. men, men det er greit nok, mm. men men det å menneskeliggjøre han, sånn som det de gjør her, mm. det var veldig, veldig nødvendig, jeg tror jeg. Det var det. Eh, samtidig som det var veldig ambisiøst. det var det. <laughs> men eh, jeg likte det trekket veldig godt. Helt klart, det er det jeg sier at de mest, altså, for du har jo folk som har levd i virkeligheten her. Det ja. du har Capone, jeg mener, Capone er ikke interessant. Nei, for, for, meg, det er veldig mm. interessant at du sier, for det, mange, eh, jeg så noen skrev på Twitter, ah, det er godt at Van Olden og Chalky White er døde, for nå kan vi konsentrere oss om de interessante historiske karakterer. Ah, nei, jeg, jeg, jeg, jeg, er helt uenig. Jeg er så uenig, ja. Mm. Uh, Lucky Luciano, ikke sant? Mm. Eh, Al Capone, alle de folkene der. Mm. Totalt uinteressant for meg. Jeg, ikke det hele tatt. Jimmy, ja. Eli, Chalky White, uh, Richard Harrow, ja, i mest av alt, mm. ikke sant? Alle de karakterene der, for mm. meg, de, de, de mest interessante karakterene. De beste. Ja, jeg for Capone, jeg mener Capone er faktisk best når ikke han var på, når ikke han ble fremstilt som sånn coke. Øh, siste scenen. Ja, Capone med, med, med, med, med søvnen. Men, men, men mer av det, altså. Ja, ja. ja det, det, var faktisk, eh, jeg kan pirke litt på det, at eh, Capone har blitt, altså, du har sett den der crazy maktsjuke lederskikkelser. Veldig fin scene, når han, han sånn. sitter på dass og ikke på drite. Ja, ja. Det var da lo jeg godt. Ja, men herregud, det, det er jo festlig. Ja, men det er bare, det er ikke så veldig... Nei, nei, jeg ser den, men, det var liksom... Det men den scenen med sønnen, <clears throat> det var, det var, var fantastisk, altså. Det var det. Mm. Ehm. Men når, slutten kommer, jeg eh, eh, mener... Det har gått så full sirkel, det er så mm. classy. Det, det, her er tilbake til det her liksom det her er tilbake til klassisk litteratur, føler jeg da. Jeg føler at Terence Winter har dratt veldig fra det i hele serien, egentlig. Han har alltid... Han har alltid, eh, han har alltid tatt historien der han trenger å gå, ja, eh, og aldri, han har aldri, sånn som, sånn som vi har snakket om med The Walking Dead og sånn, der de prøver å, å hale det ut. Og catere. Og catere, men, men, men, Winter har aldri prøvd å hale ut noe som helst. Er Det en karakter som, ok, nei, no, no, no, Jimmy for eksempel, uh, Nucky må bli en ordentlig gangster, og derfor må Jimmy dø. Mm. Ja, det er bare, så enkelt er det. Det er ikke noe å hale ut, det er ikke noe å vente med. Det her må skje. Ja. Det, Harrow er, det, jeg hadde ikke trodd Harrow kom til å overleve tredje sesongen, men... Uh, Nei, eh, det at han var med i fire sesonger mm. for meg var nesten... Det var jo... Jeg, jeg ønsker jo Harrow alt godt, ikke ja. sant? Men, men Samtidig så kunne ikke det sånn. skje. Nei, nei, nei. Han var alt for ødelagt, ikke mm. sant? Alt Og, og, det når han gjorde det på slutten der, så, for han lovte jo i sesong 4 at jeg skal aldri drepe igjen, ikke sant? Og når han tar den siste jobben, <clears throat> og med det utfallet som det fikk da, så er han fucked uansett. For jeg tror ikke han kunne ha levd med seg selv uansett nei. etter det. For der, der er, i, akkurat i den scenen, de så du på han, og, og vi som publikum som har skjønt hans ark da, um, vet jeg at der er han fortapt som menneske uansett, mm. om han hadde blitt drept der eller ikke da. Men det, men det er det nøkket jeg har vært en stund her. Altså, han fant litt eh, glede med Patricia Arquette sin karakter og, og, sånne ting. Men, men eh, det at han alltid, gjennom hele livet, <coughs> har betalt alle for allting. Han har, han, har, han har, aldri møtt et problem. Det skal nevnes han skjøyt, han skjøyt Jimmy Darmity mm. og tok det. Ja. Men det måtte gjøres, det var ikke noe vei utenom det, så han gjorde det. Men, men ellers så er det sånn mannen som å nei, få et problem til å gå vekk, bare betale, betale, betale. Sånn, du ser det mye i siste, siste episode, at han bare betaler han. Vi kommer alle til å ses igjen. Det, det er det problemet. Det er broren hans. Det er broren hans. Så han, han, kjøper seg fri, eller bare velger eller, å, å ignorere, ignorere. det. For det gjør han jo med Margaret. Ja, det gjør han. Han, han, han ga hun vekk mm. til, det, til det kommer da. For å komme dit han... Og hun, basically, for hun var, han en sexslave, var hun en sexslave, ikke sant? Mm. Han har solgt hun ut i et liv av, hun, Han har solgt hun inn i fortapelse, egentlig. Mm. Og da hun da strekker seg ut en siste gang, og, og, og, og ber han om hjelp, så bare ignorerer ja, han, ikke sant? Og etterpå så, så selger han gir han bror sin masse penger og bare kjøper seg fri fra det forholdet. Mm. Så det, det, har du helt rett i. Men, men, så kommer sønnen til Jimmy Darnity og bare rive pengene på altså, henne. Det, det, kunne han ikke. Der stopper det. Men jeg, da, mm. jeg, det, som, det, som, var litt for meg, at jeg ikke skjønte at det var sønnen til Jimmy Darmody før på slutten. Nei, det, jeg tenkte ikke på det faktisk jeg, For jeg, en del av meg har ville ha tenkt at Nei, det blir for typisk <laughs> Men samtidig så Det gir jo fullstendig mening Det full sirkel der, der, har du den der drevne unge mannen Akkurat som i Gangs of New York Som har liksom hengt seg på da For mm. å ta hevn Det, er jo ja, den arken der faktisk. Men det funker veldig bra det gjør det. Men det er jo det der scenen med The Commodore Når Nøkke er ung Der du i hvert fall ser The Commodore Og for et monster han var Mm. Og, og, og, i sesong 2 også er det en stund der du faktisk heier på Jimmy og The Commodore også, for nå skal vi ta tilbake det som er vårt, ikke sant? Og, og Nøkkia, han er jo egentlig en opportunistisk kuk, ikke sant? så, så, der, jeg, i sesong 2 så heier jeg på sett og vis nesten på, på, på, på Jimmy sin side, på mange måter, ikke sant? Um, og når du da ser The Commodore i det lyset du ser her, men det så du jo i, det så du i sesong 2 også, uh, Jimmy ender jo opp med å drepe far sin, ikke sant? Han var et monster der men her får du virkelig se, det har han alltid vært, ikke sant? Mm. Og scenen med Nucky på havna der, når, han, når, de, når The Commodore står og hiver en mynter til de her fattige ungene ute i vannet der, ikke sant? <clears throat> Nucky som dukker ned og ikke får myntene, ikke sant? Han, han, vil bare ha mer, han vil fram her i livet, ikke sant? Til enhver pris. Det er jo Amerika i en sånn mikro... Um, det er jo det. Det er den mm. amerikanske drømmen, ikke sant? Komme seg fram og gjøre noe ut av livet. Ikke sant? Det er jo tema i serien på sett og vis. Og, og mm. hvilken pris betaler du for det, ikke sant? Og, og, eh, og godt kommer du ut av det. Får du, et, du får et rikt liv, men du får jo et veldig fattig liv, ikke sant? Og det er jo det jeg har hatt også. Han har hatt penger, han har hatt makt, men han har jo hatt familie som bare har falt liksom, til sides underveis. Han har mm. mistet så mye, og han har mistet han fikk sin siste dans med kona sin, og det synes jeg var ganske rørende. Veldig, veldig rørende scene, det var det. Uh, men jeg liker jo det med Boardwalk Empire som de beste seriene, og de beste filmene og bøkene og alt det der, men um, der det er, en person er ikke bare en ting. De er drevet av en ting og alt det der, men, men de er ikke bare lag, de er ikke bare onde, de er ikke bare gode, det, det er en sånn gråsone i karakterene da. Utrolig annerledes slutt, eh, for det, det er jo selvfølgelig, Winter jobber jo på Sopranos, men <laughs> sammenlignet slutten i Sopranos og Boardwalk Empire, så er Sopranos så, så vag, men som, og Boardwalk Empire er så klar. Den er det, men det, de mm. to seriene er jo egentlig, det passer veldig godt, for jeg føler det at Sopranos er mer postmoderne i den forstand det der med å med psykologien mm. og, og, og, og den er litt mer tyggegummi av den serien, det er liksom jeg sier ikke at den glorifiserer, for det gjør den virkelig ikke det hele tatt, men Nei. <clears throat> den er litt mer lettbeint på sett og vis, hvis du skjønner hva jeg mm. mener um, mens, altså, og litt mer ironisk da, for det er veldig ironisk at Tony går til psykolog, eller går i terapi da, og på slutten av hele serien så har han ikke forandret seg noen ting. Mm. Og han har jo egentlig vist ho og håpløst ting er, ikke sant? Ja. Eh, så serien er litt sånn ironisk på sett og vis der, ikke sant? Og Boardwalk Empire har ingenting av det. jeg tror, <clears throat> jeg tror hvis det, det er mye mer klassisk i stil... Hvis det var Chase, som lagde Boardwalk Empire, så hadde den sluttet... Jeg leste den vei, noen som sa det, at hvis det var Chase som hadde laget Boardwalk Empire, så hadde den sluttet med, med Nucky som større seg på TV. <laughs> Ja. Mm. Det der har avslutta det sikkert. <laughs> ja, <laughs> men kanskje noe sånn at nå er Har vært overveldet av den magien, ikke sant? Så, mm, men, ja, annet, sånn. noe sånn. Ja. Men, men, det er ikke... Boardwalk Empire er en klassisk fortelling. Da. Det er helt... helt det er eh, ren historiefortelling. Og jeg liker Sopranos veldig godt alt det, men for meg Boardwalk Empire appellerer mye mer Etter meg enn det Sopranos gjør, faktisk. Det... Ja, jeg, jeg, vet noe, jeg, jeg kommer til å kjøpe Sopranos på Blu-ray. Ja. Fordi at jeg har alle boksene <clears throat> kjøpt opp. Når, de er jo samleobjekter, de bokser. jeg kan ikke kvitte meg med dem, men de koster 800 kroner stykken jeg kjøpte dem. Så jeg kan ikke kvitte meg med dem heller. Men, eh, men, jeg har bare lyst til å se serien på Blu-ray, ordentlig ja. med Blu-ray-kvalitet. Og, og, eh, og så tar den jo fryktelig mye Det tar så mye plass med de gamle... Men jeg tror nesten den Blu-ray-boksen Altså Sopranos tar like mye plass som en av de ja. sesongene Nei, men da, da nærmer vi oss slutten. Kan jeg bare si en siste ting om Boardwalk Empire, bare for å oppsummere? Ja, ja, kjør på, kjør på. Jeg må bare si eh, altså jeg, jeg, har vært fan av den serien siden første dag, da. så jeg så piloten. Mm. Uh, så har det vært en serie som har snakket til meg, um, og jeg bare liker at den er så konsis, og klassisk i stilen, og karakterdreven, og, og nådeløs, og bare um, at den tør å gå de plassene historien må gå, da. Jeg bare beundrer serien veldig, og sammen med The Wire og Deadwood og Sopranos. Jeg vil plassere Boardwalk Empire oppe sammen med de aller beste seriene som HBO har eh, showcaser mm. alle de årene her. Ja, ja. Vil jeg si, jeg synes Boardwalk Empire er en kjempegod serie. Og en av mine personlige favoritter i hvert fall, helt klart. Mm. Ja, mine. Nei, det er veldig, veldig leit at det ikke er der lenger, at, eller at det er slutt, for at jeg skulle likt å se mer, men samtidig så er det jeg har fått en verdig konklusjon. En verdig konklusjon. Ja, ja, mm. Og um, jeg kommer til, ja, nå har jeg kjøpt Blu-ray nå, jeg kommer til å begynne å se på det igjen snart med Erik nå. Sånn, ja, ja, han har ikke sett den nå. Ja. ikke det. <clears throat> Så jeg gleder meg veldig til det. Så, så på, på TV-fronten forresten så er det, jeg så piloten av Konstantin. Filmat, altså den TV-serieversjonen som er kommet ja, av, av Hellblazer. Jeg så det lå på Apple, bør jeg se det? Nei, <clears throat> altså, det eneste er at han ligner litt hovedpersonen ligner litt på John Constantine, sånn som han er i tegneserien. Ja, for det, det, er jo ikke Ken Reeves. Nei, Ken Reeves ligner ikke det hele tatt. Men altså, for det jeg ser det, TV som, det er ikke sånn TV vi lager nå. Det her er sånn, det her er så corny. Det her er sånn, det, det går sånn kjemperaskt, og, og, det er bare, nei, det er bare... Jeg, jeg så traileren, jeg så traileren. Ja. vet du hva som slo meg? Ja, det ser så lyst ut. Ja, det er veldig lyst. Altså, bare, men fysisk, altså, det virker som at de har i scenen de har filmet, de har gnudd på med og, lyssetting, og det, det ser mm. ut som det er solskinn hele tiden. Men, uh, det er eh, jo ikke estetikken du vil ha i en Hellblazer. Nei, så er det bare liksom. dårlig skuespill og dårlig manus, og det går alt for fort fram i svingene, og det er tydeligvis bygd opp som sånn Monster of the Week. Å, herregud, er det det? Ja. Ah, så, så, det er så 1990, altså. Nei. Ja, nei, men det er ikke... Altså, mener, Hellblazer har potensialet til å bli en fantastisk kul film, eller serie, men det må gjøres ordentlig. Så altså, det har fortsatt ikke blitt gjort ordentlig. Det her er ikke den gangen John Constantine kommer til livet på skjermen, folkens. <laughs> Det er bare sånn det veldig, veldig. Jeg hadde ikke forventninger egentlig, men... Eh, vet du, nå, nå har jeg brukt opp stemmen min, merker jeg. Så lenge av det podcastet har jeg brukt opp stemmen min. Eh, en annen TV-nyhet er det at eh, det er en ting at Twin Peaks kommer tilbake i 2016, men til neste år så kommer Evil Dead tilbake. Å, herregud, stemmer. Bruce Campbell skal lage TV-serie, og Eh, sammen med altså Sam Raimi og Bruce Campbell er tilbake. Bruce Campbell skal spille Ash, og Raimi skriver, og skal kanskje regissere piloten i hvert fall. Ja, det, det, skal være på Stars. <clears throat> jeg har ikke noe forhold til Stars, heller, men, eh, men, eh, jeg er veldig psyched. Jeg gleder meg veldig. Jeg har jo bedt om å se Ash igjen i Army of mm. Darkness, mm. så jeg håper det blir bra. Bring it on, sa jeg. Var ikke det blir From Dusk Lawn dårlig. Så... Å, den From Dusk lawn serien ja. ja. Nei, det var helt på Det klarte ikke jeg å se på. Jeg så et par episoder. Skuespillet der, det var som å se på en pornofilm, altså. Det... Men igjen da, jeg tror det Rodriguez gjorde feil, av, er det at han, han forteller bare historien på nytt. Nei, det... men Rodriguez har vel alltid sugt, egentlig. Han har det, men jeg tenker hvis du skulle lage en From Dusk lawn serie hvorfor, hvorfor ikke bare ta historien videre? Ja, ja, det... Det, er de i, det, er det de gjør i Fargo, for eksempel. Ja, men ja, vi har tre Dusk Dawn-filmer, og vi trengte alltid bare den ene, ikke sant? Så det er allerede slått i hel. Ja, det er det. Og det, det han hadde med From Dusk Dawn var manus av Tarantino. Tarantino kan i hvert fall skrive... skrive Basert på en Kurtzman-historie. Ikke sant? Mm. Ikke sant? Så han hadde, et, hadde materiale å jobbe med da, som han ikke hadde skrevet selv, for let's face it, det kan ikke Rodriguez, ikke sant? Nei, kan ikke. Eh, men får jo håpe det får en annen kvalitet enn det, det dritet der, Men det vil jeg Men tro. Men det er jo Raimi og, og, og, Campbell. Ja, ja, for faen. Ja, mm. Eh, så det er gode nyheter. En, en kjapp ting til, neste år på The Sundance eh, Channel. Ja, stemmer det. Så kommer, eh, skal Jim Mikkel og Nick DeMichi, Nick DeMichi skriver det, de skal lage en Happ and Leonard-serie som er basert på Happ and Leonard-bokserien eh, til Joe R. Lansdale. Mm. Som jeg elsker, jeg elsker den serien. Joe R. Lansdale er en forfatter fra East Texas. Ja. Han har jo skrevet Bubba Holtep Ja. Cold som, in July. Ja, Coscarelli lagde jo, Don Coscarelli lagde jo Bubba Hotep, og... Kjempekul. Mm. Og Cold in July som Jim Mikkel og de gjorde akkurat. Ja, så nå skal de da jobbe med Landstein videre da, ja, så jeg er kjempespent på det. det er, jeg har lest de fire første appen, Leonard Bøkene. Jeg har lest de fem første. Ja. De fire første er kanonbra. Jeg synes i hvert fall de to første er kanonbra. Og så altså, synes jeg det taper seg litt. Jeg liker de fire. Jeg skal lese alt sammen. Jeg har jo, jeg har jo alltid jeg har vært fan av Landstein i årevis. Ja, det er det. Sikkert, eh, sikkert i 12-13-14 år. Jeg oppdaget han når jeg var ganske ung faktisk, med Eh, Jonah Hex-tegneserien hans. Han gjorde med Tim Truman. Mange har mm. skrevet Jonah Hex, men ingen har skrevet det som Joe R. Lansdale. Nei, ingen. ingen. Og Joe R. Lansdale, er jo fordi jeg har lest Preacher til Garth Ennis, så har jo Joe R. Lansdale hadde forord i Gone to Texas. Nei, det har han. Ja. Apropos, skal ikke mm. Preacher bli TV-serie? Jo, på AMC faktisk. Eh, Seth, nei, hvem var det? Jo, jo, Seth, Rogen eh, ble involvert. Og de kan ikke banne. Men da er det jo kanskje sjanse for at... Um, tror du det? Tror du at han skal spille Jesse Custer? Hvem? Hvem tror du? Det sier Seth Rogen, hvem tenker du på da? James Franco. Ja. <laughs> Gud forbi. Ja, nei, ja. jeg tror det kommer til å bli dårlig uansett. Jeg prøver alltid å være positiv. De kan jo ikke... De tror det eller ei, jeg prøver å være positiv, mm. men jeg er ikke det i det nei. tilfellet. Men, vi er nødt til å wrap-up. det. Ja, er, ja, det er vi. Det har, det har gått litt over styret der, folkens. Det har det. Det er en veldig lang episode, men, men det viktigste for meg er at... Um, jeg har kost meg gløgg i hel. Ja, det har vært koselig. Og det, jeg har ikke kost meg så mye det siste, så det var, det var, godt for meg. Ja, ja, men det er det viktigste. Ja, det er egentlig det. <laughs> ah, ja, ja. Nei da, men eh, skal vi hive på en trailerpark? Ja, har du en idé? Trailer Park. Whew. Double wide. Det har jeg. Uh, ukas Trailer Park, det er Chappie. Oh, ah, stemmer det. Mm. Den nye Blomkamp. filmen til Neil Blomkamp, mannen som lagde District 9 og Elysium. To filmer vi setter veldig høyt. Ja. Mm. Og Chappie ser ikke ut å skuffe i det hele Den ser mindre politisk ut. Eh, den handler om kunstig intelligens. Eh, nei, jeg er ikke jeg, jeg så traileren. Ja, det, altså, mm. for meg ser det ut som typisk Blomkamp. Ja, ja, ja, helt klart. Jeg, jo, jeg vet at veldig mange kikker til Elysium jeg elsker District 9, og jeg likte Elysium veldig, veldig godt. Så jeg er fan av det han har gjort det nå. Så jeg, og Chappie ser jo ikke ut og ser jo ikke ut å være noe mindre enn kjempebra. Ikke det helt tatt. Og du har eh, et kult cast her. Eh, Hugh Jackman er med. Ja, det er han faktisk. Mm. De måtte ha, de må, nå må han tydeligvis ha et sånn star name med i filmen. Han må det, men den er filmet på et mye mindre budsjett enn Elysium. Elysium gjorde ikke noe særlig bra, Nei. den gjorde ikke det. Eller faktisk, den, den lå ganske høyt oppe det eh, første helgen den, kom den ut. Den gjorde nok mm. Eh, dårligere eh, når, med tanke på, på, på, på, omtale og alt det der. Ja, ja, jeg, jeg, jeg fikk dårlig kritikk. Men, men den, jeg, jeg, tror ikke den tappte penger, det gjorde den ikke. Nei, det men, men, det var ikke den suksessen jeg hadde håpet på i det hele tatt. Jeg er leit for den fantastiske en fantastisk kul men sånn er det. Uh, nei. Uh, Charlton Nei, Copley har stemmen til, til Chaplin. Ja, ja, ja. Han, han, er jo mm. konge, fy faen. Han er det. Nei, men den gleder jeg meg stort til. Vi tweeter en, en, link til den traileren til de som ikke har sett den. Mm. Og... Bloom, Bloomcamp sa forresten at det er en blanding mellom eh, Robocop og E.T. <laughs> Ja, I'll buy that for a dollar. <laughs> Nei, no, men sant, eh, som Lloyd sa før jeg arbeidet, vi skal twittre en link til Chappie-traileren og legge den ut på Facebook. Eh, ja. Lucas Trailer Park. Det er altså Neil Blumkamp sin Chappie som kommer til, til våren. Ja, mm. det blir en fin vår. Ja. Nei, men uh, takk for at dere har holdt ut med oss i eh, nå godt over to timer. Ja, takk for at dere hører på. Det er kjempestas. Uh, uh, neste gang så skal vi holde det mer konsist. Ja, det, vi skal prøve. å gjøre. Vi skal det. og, og en siste ting. Vi snakker om å lage et helt eget Twin Peaks-podcast. Ja, vi leker med tanken, og det er mulig det skjer. Også. Men det blir ikke bare oss, det blir med et par gode venner også. Ja, det gjør det. Mm. Der vi skal se alt fra nytt, og vi skal snakke om nyheter, vi skal, hvis vi gjør det, så skal vi dekke veldig mye, mm. og vi skal bare ha det gøy. Det, det, blir enda, det blir mer som det podcastet du har hørt på i dag. Bare, ja, egentlig, jeg, jeg tror det blir litt løsere. Ja, det er gal. Uh, og det finnes jo allerede i hvert fall to sånne podcast uh, eh, med Twin Peaks. Ja, ja, ja. Det finnes The Twin Peaks Podcast og Fish in the Percolator. Ja, det finnes mm, mange, mange flere. Ja. Så, men, eh, men, men, ja, jeg, jeg, tror ikke det finnes det på norsk. Nei, det her er, jeg vil, jeg vil si 90% sikkert at det blir. Ja. ja. Mm. Så jeg, tror vi har et par lyttere som er twin, veldig Twin Peaks-faner, så... Mm. Og om ikke kanskje vi får noen nye, men det her gjør vi fordi vi er besatt av Twin Peaks. Ja. <laughs> og, og eh, er jo noen av gode venner våre er jo nå begynner å bli det de er. ja, de gjør det, så det skal bli morgen. Så eh, jeg håper at det kommer til å skje. Mm. mm veldig snart. Der, ja, ja. Så, Nei, men nå får vi ta det sosiale medie-bitten. Ja. Eh, dere kan følge oss på Twitter, at matinépodcast. <laughs> Dere kan følge med på Twitter, eh, at jan-dale. Ja, eh, jeg er altså at lloyd-84 på Twitter. Dere kan like oss på Facebook. Der legger vi ut Trailer Park når det blir nye episoder. Eh, dere kan høre episoden rett fra Tumblr-linken, eller dere kan gå inn på iTunes og, og høre den der. Ja, og så kan dere... Og subscribe, og så kan dere gå til oss fem stjerner, og en liten koselig review, ja. for det er det ingen som gjør. Ingen som gjør <laughs> det. Jeg hvis du har Android, det er jo mange som har, jeg har det, jeg har kjøret Samsung, ikke iPhone. Eh, der kan du finne oss veldig greit på podcast-appene deres. Jeg bruker dobbeltpad. Eh, pad. Jeg bruker dobbeltpod. Kjempefin podcast-app. Der finner du oss med en gang. Så kjør på det. Ja, Nei, men jeg bruker iPhone min, og dere finner under på iTunes eh, podcast-app. Ja. Ja, ja. <laughs> Konge. Ja. Jeg håper ikke dere kjeder dere for nei, nei, nei, nei. Vi har i hvert fall koset oss veldig. Nei, vi har koset oss veldig. Vi, eh, vi snakker snart. Det gjør vi, og takk for at dere hører på. Alright. Ha det bra.